And we're live. Hello, comics people. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Yan, Happy New Year sa inyong lahat. Ayun. Happy New Year, everyone. Ako si Mel Kasipit and kasama ko si Kong. And nagbabalik RD Aquino. For ano yes. ano na ba yan? For Hello. good na ba yan, RD? Uh, ah, wala ka namang reservations? sa... Uh, ano, siguro kapag nagkaroon ulit ako ng Justin Timberlake moment. Wow. <laughs> Then, na-busy lang talaga. Uh, na-busy lang. Ganun naman talaga. Eh. Medyo busy. May mga nangyayari. Anyway, may dalawa nang nanonood. Shout out sa inyong dalawa. Uh, para madagdagan yung mga nanonood, i-share natin yung ating link, Indie Comics Podcast link. Welcome to the first ever. Wow, um, bagong segment. The, yes, the first ever segment for 2024 in the Comics Podcast. Dinoble check ko pa eh. Oy, hello! Hello. Hello, may mali Ayaw si Scotty. Si Scotty. Ayaw matulog eh. Oh, may, may dalawang mic na. <laughs> Malakas na rumibound yan, mic. Oo. Oh. Ay, nako. Masak, malakas sumupalpal to. banyama to. <laughs> Ayan. I-share natin yung mga ano link yung link ng live sa kung saan man para maraming makanood. Ayan, so habang sinishare namin yung link Hi ka muna. welcome kayo. Ayan, so remind ko lang na yung Indie Comics Podcast ay merong YouTube channel. Meron din kami sa iTunes. Meron din kami sa Spotify, Google Podcast, and your favorite Sari Sari Store. <laughs> Hi! Ayan. So, yun, kamusta naman? Kamusta naman sa inyong lahat? Happy New Year! Happy New Year sa inyo lahat, Kong and Meek and RD. How yes, was your New Year, year celebration? Okay, syempre, every New Year, tumatalon pa rin ako. Hopeful. Mm-hmm. talon, RD talon. <laughs> yes. Never give up. Mm-hmm. Hindi ako ah, nag-echo. Ako, ano naman, um, medyo okay lang din naman ako. um, parang <laughs> ano naman. Ay, Mel, parang uh, may bago. Ano ganyan? Mel, Nel. Sure, ano, Nel, parang... Ay, ay, nasolo ah. yung screen, ano ba yan? Napindot. Uh, parang merong bago sa kamay mo. Kaya na, kaya, pwede mo mag-share? Nag-nail cutter oh, well, kanina. Welcome kami. Kasama ka, kasapi ka na. Ayun, ayan. Susunod na yung dalawa sa ano natin, sa kanan natin, Wicket. Ay, mm, susunod na yan. <laughs> Susunod na to. What color is this? <laughs> A friendship. So, para sa unang tanong sa ating gabi from Reginald Kira. Shout out sa iyo. Any tips para maging pogi na artist? Oh, ah, ano, meron. Tips? Siyempre. Apakadali naman 'yan. Siyempre, uh, para maging pogi ang artist, magsimula ka na mahalin mo at piliin mo na pogi sa sarili mo. It will start wow. inside. oh my gulay. <laughs> Uh, so yung pagiging pogi, ma- Oo. Wala sa mukha yan. Wala mental sa mukha. Mental. mental yan. Mentalidad yun. <laughs> Pag nagising mo sa umaga, harap ka sa salamin, pogi ako ngayon. Yan, pogi. i-spell mo, i-spell mo sa salamin. P-O-G-A. P. Palaging positive. O. Always positive. P. Positive. I especially positive. <laughs> ano yung ano spelling mo? Foggy. Ah. <laughs> Ayan. Sabi ni ah, Aaron, na-like na daw niya. Thank you, Aaron. Hope their hell. Happy New Year. Good evening. Yan. Teka. Ang, ang segment natin, medyo late night, eh. tas gising na gising pa si Scottie. Kaya nga eh. Kaya nga, dapat, tulog na to dapat usual. Yung usual. Huwag kang Scotty, huwag kang ganyan Scotty. <laughs> May beef ako sa ko. <laughs> baka Oy, night Scotty, shift din. Oh, baka night shift din si Scotty. Ay, first appeal. Oh. oh, may tanong ulit dito si ano, si JR or Lina. Any tips po kung paano mabuhay as a freelance artist? Thanks po. Nako. Yeah. Go, Mel. Paano buhay? Kasi ako, Wait, di ako J- freelance eh. Oo, oh, oh, medyo, medyo, hindi, pero na-try mong mag-freelance for a brief period of time. So how was your experience? Ang hirap. <laughs> Ang hirap. Para sa akin, uh, kailangan ako in my case, hindi nag-work sa akin yung pagiging freelance artist. Kaya hindi ko masasagot 'yan ng maayos na mabuhay as a freelance artist. Kasi unang-una ah! kailangan regular yung clients. Ganyan eh. Kailangan may regular income every month. Para sa akin, mas mabuti na merong employment, employed, na napopondohan yung pag-art mo. Time management lang talaga ang kailangan. Mm. So sa akin, hindi siya nag-work. Uh-huh yung yung story ko naman sa pagiging freelance artist hindi naman hindi ko siya ginusto actually. Nung nagtatrabaho ako na employed, medyo pawala na yung company, papagano na siya. So habang habang hindi pa siya bumabagsak, sinisimulan ko nang mag-freelance. So kung magsisimula ka as yung parang wala kang work, wala ka ring freelance job, tapos gusto mong mag-freelance forever, medyo mahirap siya. So ang magandang gawin mag ano muna, hanap muna ng trabaho, pagsabayin mo yung pagiging freelance artist. Oh. Tapos kapag enough na yung kinikita mo sa pagiging freelance at feeling mo kaya mo na siyang bitawan yung regular job, go na. Pero yun, saka siya mag-jump, no? Ayun, maina. Magandang, magandang ano yun. Magandang transition saka, din. Ang pinaka ano mo dyan, hindi, hindi pang lahat ng freelance. Hindi yun applicable sa lahat. Kasi tama rin si RD, katulad ko, hindi rin nag-work sa akin. Kasi ang ah, nag-freelance ka rin, mate. Oo, oh, eh, syempre nat- natambay ako so ano ba bang gagawin ko? <laughs> Lahat ng means ng paano kumita, di nag-try na rin ako. Pero yun nga, hindi siya para sa lahat. Kailangan mo rin mm. kasi matuto i-market eh, yung sarili mo eh. Mm-hmm. Kung Al- alam nyo kung saan magandang mag-market? Mm. <laughs> Sa market market. Sa marketplace. sa market market. Marapit na yung Comic at BGC sa market market. Doon kayo mag-market. Uh-huh. So Alam si Kong naman, oh si Kong, ano yan, hindi yan employed, 100% freelance yan. Anong hmm. tips mo? Yan, paano sagutin mo. Oh, you're not employed. <laughs> ano kasi, nag-drop out ako eh, so in-embrace ko lang yung pressure. Kaya, <laughs> embrace the kailangan pressure. Galingan. Kailangan galingan. Tapos syempre, ano, Ayun, kaibigan yung clients, kaibigan yung clients, hindi sila mga boss. Oh. Oo nga, oo nga. Kaibiganin niyo yung clients kahit na sobrang nakakainis, wag niyo silang awayin, maging professional kasi pwede, ka, pwede nila kayong siraan sa ibang client eh, <laughs> kapag inaway niyo sila. Mm, mm, May ah. ano, mamaya, pwede natin may, pag-usapan yung mamaya. Oo, may balik yan, may balik. ito, ito si Kaya, yung ano, comment skills ni... Skills din talaga yan, yung pagmamarket sa sarili, yung kasi mm-hmm. parang, parang tayo rin yan as, ano, indie comics creator. Yeah. Parang lahat-lahat ginagawa ko. Eh. Saka ano kayo mag isa sa mga tips na pwede kong i-share na nag-work sa akin kahit na feeling nyo walang pumapansin sa ina-upload nyo online, okay lang, at least meron kayong mga naiipong body of works na kapag may tumingin, ano pa ba yung ibang gawa nito? Titingnan nila yung profile nyo, ay marami na pala siyang gawa. Mm-hmm. Yung mhm. iba kasi gusto nilang i-hire sila, ano? pero pero ko konti pa lang yung nailalabas nilang output. So, <laughs> kailangan may body of work, tapos kailangan existing kayo palagi. Oh, yung oh, rest of online. Huwag niyong buburoyin yung mga lumang works niyo kasi makikita oh, niyo yung progression nung ano niyo, oh. makikita rin ng client na. Kasi halimbawa, yung, imagine nyo, client ka. Di, yung mga client, luma yung gawa. Yeah. Client ka tapos pupunta ka sa profile ng artist. Ang mga gawa niya, ano lang, this month lang ano yung assurance ko na hindi to fake account, <laughs> di ba? Hmm. na ito, ah, pero tao ba yung to, pinaka, pinaka-updated pa rin dapat yun, yun talaga yung nasa pinaka-front. Hmm, ang dami okay. nagko-comment ah, parang gusto talaga nila ng tsaa. Ah. Oo. O punta sa comic. Sabi ni Ian Carlo, punta daw sa market para matawag na pogi. Yan, pa yung kanina. Marco OG, shout out. Russell Reyes, shout out favorite segment ko to ng IKC, IKP simula nung bata pa lang ako. Mm, alala ko si Aero. <laughs> Ato kasi ganun pa lang si Aero no, no? Oh, ganun pa lang. Si, si Aero, mm. ano pa lang. Uh, Kung gano'n kalak yung anak ni Jello, si mm, Amari, mm, ganun. ganun kalak ganun, si Aero. Ganun. Oo, oh, ganun siya talaga nung ano nagsimula siya sa ano akin. pa sa atin. Oh, si SJ Zemana. Yan, magandang gabi, IKP. Biblioteca Angelo Ribri Haba <laughs> ba? <laughs> Jello lang ko ah. o Jello na lang. Ngayon na yung... Uh, yan, Bibliotech Angelo. Akala ko isasagot ni Sir, hindi ako naging successful freelance artist. Kayo ang naging, kaya naging pogi na lang ako. Ano? Oh, At least kung hindi ka successful, pogi ka naman. Okay. Diba? Aanhin mong successful kung pangit ka, edi mas mabuti ng pogi kaysa hindi successful. Pogi na unsuccessful. Kaya <laughs> nakakain you can, you can only have one, <laughs> sabi nila. <laughs> What would you rather be? Pogi o unsuccessful? Ah, siyempre, unahin natin yung yabang. Pogi. Pogi. Hindi sumusunod din naman yun eh. Pag uh, confident ka sa sarili mo, Makapal ah. mukha mo, di ba? Pero isa lang ang sure kapag, success, kapag Lalo nga influencer ano, era ngayon. Oh, Naku, batay. kapag successful ka na, tas marami ka ng pera, nagiging pogi ka na. Yan yung... Yun Pag oh, sure. ka lang sa TikTok, oh, gumaganong ka lang. Oh. Mm-hmm. Yes. <laughs> Kalo ko kung yung mga nag-ano pa, yung, <laughs> yung gumagano sa TikTok. Thank you for the rose. Thank you for the oh, rose. Hello, may meron tayong nanonood na ano, tarantado. Tarantadong Kel, Kalbu. Shout out, Kevin. Sobrang nai-enjoy ko yung mga sinalalabas niyang ano, mga mga Baby TK artworks. Oo, napaka-cute ni Baby TK. Mm-mm. Carlo Gachalian, mahirap mag-freelance today kapag walang maraming connections. Maturin. Kaya bumili nga ako ng maraming extension wire eh, para maraming connection eh. <laughs> Extension wire lang kailangan natin. Vanessa Tolentino. Yan. Gusto ko yung usapang away. Ay, away. Ah, baka away to, hindi away, away. Gusto ko yung ah, usapang away. away. So, yung mga na get away. sa ibang bansa. O FW. Oo, kaya yung mga nag, nag, nag ano, umaalis. Uh, mm-hmm. Nag, nag, nag, nag get away. Wala, walang nag-aaway. Wala, wala, wala. RH, hi guys. Ay, walang gera sa basingsing. Mm. Yan, sabi ni LJ. SJ Gimana, tama, maging professional sa trabaho. Totoo yun. Sobrang professional yan si SJ. Professional palagi. Professional. Good eve mga masterists. Ano yung masterist? Yung ano, ganun? Yung star? Hmm. <laughs> masterist. Usapang tsaa daw. Oh, Coffee yeah. lover kasi ako eh. Hindi ako masyadong Ay, nag-ano na ako, Mel. Hindi na ako, one coffee per day na lang ako. Nag-switch na ako. Tsaka na. Tsaka ka na, tsaka na. This year. Ako, ako puro Chamomile. Oh, sige, sige. Bibigyan kita ng two weeks. Babalik Ay, ka rin sa coffee. Ako. One week na ako. Uh, one week na, oh. isang week na mm, lang. Isa pa, Chismis! Anay, nako, chismis talaga yung gusto nila. Tama, solid portfolio at communication skills. Green flag talaga. Yeah. Parang ano nga eh, mas, mas plus yung communication skills. Mm. Kasi mga client, ano eh, gusto nila madali kausap. Kasi yes. nila makausap, mag-AI na lang sila. Oo. Yan. Kailangan maayos kang kausap. Kahit na paulit-ulit yung tanong, sagutin niyo pa rin ng maayos. Eh, tsaka nag-update everyday. Yung ganun lang uh, ah, nag-update ako everyday sa mga clients ko. Hello, ito yung ulam ko, uh, ano, tilapia, alam ko. Eh, kayo, kayo sir, anong ulam nyo dyan, sir? Uh, Na-update din ako. Tapos yung kliyente mo, tulog pa. Kasi oh. iba tayong difference nyo eh. Pag <laughs> nagising naman. Hindi, mga picture lang sinasend mo, walang caption. <laughs> walang picture caption. Picture ng sa, picture mo. Sa pisa jeep. update po noon. Nagkaya oh, kayo na nag-up. Daming, oh, 47 ngayon, Mel. Oo. May, Dami. Oh, ito, effective. Ito. Nandito po kasi, kami kasi may tsaa daw. Ah, may tsaa daw. Sige nga. Uh, kukunin ko na yung tsaa. Ah, wait lang. uh, <laughs> kunin mo na, Mel. Initin mo na yung tubig. Uh, let him cook. Uh, boil. <laughs> boil water. Kasi may tsaa daw. Nandito Nakuha daw. Ng tsaan. Kumuha. Kumuha nga talaga si Mel? Literalin si... Oh, eh. Huwag mo liliteralin si Mel. Ayan na, magtitimpla pa yan eh. <laughs> Ay, kala ko yun na nagtali nung Lipton. <laughs> Sa akin nakatara ngayon, Mel. Nasa probinsya pa kayo. Oh, ito na po yung mga nagre-request ng tsaa. Pamay na lang po, pamay. Twinings <laughs> Earl Grey, Ganon, Mel. yung may ganon. Twinings. Yung may kamay. Ad placement, Tapos Mel. Ako ako. Product. Ako. Yan. <laughs> Twinings. Twinings Earl Grey. Ito rin yung isa. Twinings Pure Green Tea. Di ba twinning uh Twinings yan, sabi sa ano, eh, commercial eh. Twinings. <laughs> yung sa akin, Mel. Pakita mo. Ay, ay, ay. Wait lang. Product so, solo din kita. Oh. Yan, yan. Hmm. Organic night. Valerian, tsaka chamomile, pampatulog. Yan. Yung chamomile, yan yung sinasabi sa akin kapag hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko eh. Sabi nila, ano chamomile? Hindi, in, ah, inulit ko, inulit. Ano chamomile? Ano, Storts? Ayan, oh, to na yung... Storts tea? Storts? Wait lang. So, solo layout ko rin yung tea ni RD. Uh, so, bakit dilaw? Matanda na tayo, tsaka naiinom natin. Short tea? Yan. Short tea? Yan. Short tea, ano pa, ano pa? O, pamay na lang, pamay. Meron tayong coffee bean? Earl Grey? Earl, ay nako, parehas tayo, Earl Grey, Earl Grey din. din. Ah. ah, ah. Ano pa yung isang cha ni RD? Pag, pag nahulaan nyo kung ilan ang laman ng... <laughs> ay, nako, may pag-games. Garap na to. may pag-games. Ano yung Earl Grey? Para anong benefits ng Earl Grey? Ano? uh, early na <laughs> magigray yung masarap. ano mo, yung Kasi yung buhok mo. Magiging <laughs> magiging yung buhok mo magiging gray ka agad. Early, early gray. Early gray. Uh. Sabi ni John, he, uh, hello po mga idol. Idol ko din yan si comics. Actually, dinoble check ko pa. Uh, usapang comics. Baka pares to kay ay, comics kwentuhan pa rin. <laughs> Iniba ko talaga para hindi hindi magawa ka. Pareho. GN Santiago, ano bang alitan? Walang alitan. Walang ah, alitan. Uh, yung alitan, alitan, Battle Angel alitan, yung ba yun? Wala pang pumapansin iba? ng mga background natin. Wala pang pumapansin. Meron, Power Rangers daw. <laughs> Ito yung ano, wait lang. I- i-ano ko yung alitan ngayon ha, ah. wait lang. Uh, may, meron akong ipipresent yung alitan. Yung ng ano, mga post ng mga tao. Okay. Ito yung alitan ngayon. Ayan, yeah, ayan. sige. So, ayan, 56 ayan. 17 per $1. Kumbira. yan yung alitan ngayon. Alitan niya eh. ni. Napaka-informative. Ay nako, updated dito sa IKP, guys. Oo, kanina meron tayong tsaa, ah, selling, ngayon naman, Oo. economics. Alitan. May alitan. Sa PayPal iba. Palit na tayo. Diba, laging lugi sa PayPal eh. Huwag kang, oh, huwag nating i-compare doon. Eh. Yan. Hello. Di ba IT... pwedeng ano rin yun? Parang alternate. Mm-hmm. Ano alternate? Yeah. Alternate. Salitan, ganun. ah, nag-joke doon pala si Mick, guys. Oo. Oh, oh. Thank you. Oy, May, may ambag na si Mick, may ambag na. Bigyan niyo isa sa... Oy, cute yung bata. Ma- <laughs> hindi na mapapansin yung joke niya kanina. May anak siya. Sana that, that joke, that joke. Meron ng quote, quotable quotes for 2024. Aanhin mo ang hmm. successful kung pangit ka. Oh, hmm. oh yan. Hmm. <laughs> yan. Ilagay sa t-shirt yan. Ilagay sa t-shirt. Uh, ilagay sa t-shirt. Oh, yan. Tama, tama. Reginald, Reginald Kira, pakisapabasa RD. Sabi nung tito ko nung last family reunion namin, hindi raw tunay na trabaho ang pagiging komikero Hala. Dati akong artist. Ngayon, ngayon po, kargador na ako sa palengke. Oh, at least malaki yung katawan. Eh, hindi yung mga tumatawag ng pogi sa'yo eh, yung mga oh. kargador sa... Oh. yung mga OG na tumatawag ng pogi. Ano uh, benefit pag pogi ka at ano no? Kung pogi ka na kargador, may benefit ba sa workplace yon? Meron. Magiging crush ka ng mga tendera. O ano nga mangyayari? Hmm. May mga discount Hindi magiging ano, magkakaroon ka ng ano. checks. ano. Oo. Vanessa Tolentino, hala, nalabas pala comments. Oo, nalabas yan. Huwag kang mahiya, Oo. Vanessa. Huwag kang mahiya. Yan, pati <laughs> yung, Pati yung tawa, haha. lumalabas din yung tawa. Ang comments. Yan, Ngayon na si tayo Palacio. Ito, ito pabasa. Uh, Mick, kaya mong ano, i- basahin yung Ian Carlo Reunion. Oh, transitioning na rin ako ulit back to day job from freelancing. Medyo mahirap talaga pero hanap ko yung trabaho na di masyadong demanding para may time pa rin sa art. Ano ba trabaho hindi masyadong demanding ngayon? Ano? Y- yung yung ano yung mga demanding na trabaho ano yan yung mga attorney kasi laging may mga demandahan yan demanding eh. kaya nga demanding kasi may demanda so attorney mga law offices mga demanding talaga yan <laughs> the rest hindi na wala nang wala nang hindi demanding uh, uh, Philbert Domingo magandang gabi mga idol magandang gabi sa inyo Ayan. Mike Ayan si Jello. Okay. Tapos na yung formal na topic. Next topic, usapang bardagulan na. O, oh, ano yung bardagulan? Ardi, ano yung bardagulan? Teka lang, may ginagawa ako. pang merch, pang merch. joke. Nag-freelance. Nag-freelance si Ardi habang live eh. Hindi, hindi, hindi. Sa atin to, sa atin to. Papadala ko sa'yo. Ah, sige, sige. Papadala. Yeah, may sige, cutie baby. Ba mo oh. Sabi ni JR Orlina, Sir Mel, hindi naman siguro 299 yung ring nyo po. <laughs> ayan, ano simulan ba opinion? Na, ayan, ayan na, simulan na natin. Hmm, So, anong opinion mo, Mick, sa 299? Ikaw mauna, kasi ikaw ang ano, pinaka-latest na ano, na bagong kasal. Oh, Mel, oh, download mo to. Ah, ah wait. Sige, sige. Saan mo sinend? Sa uh, ah, GC, FB. Ah, sa GC, okay. Well, ang opinion ko dyan sa engagement ring, hindi naman importante yung presyo. Basta nagmamahalan kayo. Pero siguraduhin nyo na yung kilala nyo yung person na partner nyo. Kasi okay. may mga okay. ibang babae na importante sa kanila yung price. <laughs> so binabase nila yung yung ano, yung dinajudge nila yung ring or yung price ng gift ng mga kung, depende sa tao 'yan. Pero yun nga, depende talaga eh. The answer is always it depends. Grabe, ganyan tayo ko ng punchline, Mel. Ano ba yun? Wala. Oh, walang walang. Wala seryoso yung tanong. Sagot, <laughs> seryoso yung sagot. Oh, hindi ko pwedeng ano 'yan kasi hot topic. Yan. Yan. Oh, next. Ikaw ba, Ardy, anong tingin mo dun sa 299 na engagement ring? Meron ka bang mai ano? Sagutin muna ako, natin tapos i-ano i-ano. Okay, personally, ah uh, syempre kung yun lang din yung kaya or yung kung budget, wala eh. Yung intention talaga yung mas mm. importante. Oh. Tsaka ta- agree din ako sa sinabi mo. Doon sa dapat kilala mo yung partner mo talaga. Eh. Depende. Mm-hmm. Tsaka mm. kung sa sarili mo din, kung yun ang talaga kaya, sapat na yun, sapat na. Oo. Kaya importante ang communication. Eh. Kailangan mag-usap kayo na kung Just ano ba talaga yung goals nyo. Ang goal, goal nyo ba ay magbigayan ng mamahaling gift? Or mm-hmm. gusto nyong bumili oh, ng bahay? Ano, Kasi mas importante yung bahay, mas importante yung ano, di ba? Oo. Oh, Kaya mahal-mahal lang yung eh. nyo. Oo. Iba oh, sa mahal. Iba kayong paper Oo ma- uh, imagine nyo, no, naka, ano, nakatira kayo sa ano, ilalim ng tulay, pero yung singsing, 25K. Hindi, hindi, may nabasa ako kaya mahal yun kasi pwede mo siya isanla pag nag-crisis kayo. Eh, ang value ng sangla is always lesser than the actual value of the ring. Kaya, kaya, kaya, nag-make sense. Oo, oh, oh, nagde-depreciate yan. Mabuti kung Kasi lupa ko baka yung alam yan. Baka parang assurance lang din from... Talaga na lang na ano, na Pokemon cards. Yan, Pokemon baka parang assurance lang. lang din yan na kaya mong sustentuhan yung uh, mapapangasawa mo. Kaya yung iba uh, gusto special yung ano. Mm-hmm. Pero depende naman yung kung ano ibibigay mo eh. yeah. eh. Kung magbibigay ka naman ng engagement ring na 299 pero yun nga may bahay naman kayong mga Oo. Oh, um, may bahay, bahay may bahay naman kayo kung, sa Forbes kumakain Park. Kumakain kayo sa, sa park, ng sa park. Oo, so, kung may engagement ring ka naman ng 100,000 tapos wala pa kayong bahay, hindi oh, isang lanyo na lang ulit pagkatapos. Kailangan yun. So, look, look at the big picture. Look at the big picture. Ano ba yung goal nyo as a couple? Gusto nyo bang tama, tama. Mag, mag, mag-settle down? Baka naman kasi minsan iniisip din ng iba na yung engagement is surprise talaga. Kasi di ba napag-uusapan pa rin naman yung bago kayo magano ma-engage talaga. May ano lang talaga, may certain ano lang talaga, may may, may pa, eh, pa ele, ano lang eh. Parang of surprise. Eh, oo. Oh, parang ano lang yan eh. Parang sa mga dates, dates lang din yan eh. O ano ba, pagdadalhin mo siya sa dates, ano ba yung gusto niya? Sa mga ano, mga fishball fishball o sa mga fine dining, mga ganyan. Siyempre kung nasanay sa fine dining, mag expect yan ng ma- mahal na ano, di ba? Mahal na engagement ring. Kung maniwala ka sa mga nagugulat ko na yung mga yung mga hmm. nag, nag, nagpa-propose. Akala mo nagugulat talaga eh. <laughs> Makikita mo parang Paano magulat, Mick? Paano magulat? Paano magulat? Pan- ay, ganyan. Ano lang si Mick magulat? Ganyan ka, kinikilig. The mirror. Oh. okay, next. Jobert, ay Jobet, sorry. Ah. Jobet Rosales. Paano po mag-start sa pagko-comics? Hindi kasi ako maga-drawing. Eh. Pero, Pero gusto, gusto ko gumawa sarili. ng sariling libro. Ah. I mean, okay. siguro hindi siya magaling mag-drawing. Ano siya? Diba kayo niya? Uh, ah, siya ng exploit na komikero. <laughs> Pero, actually, di ba yung original na art ng One Punch Man, eh hindi ganun kaganda? Hindi talaga mm-hmm. maganda. Pero maganda yung story. Subukan mo talaga i- i-comics. Oh, mag-focus ka dyan sa skill mo, which is storytelling. Eh, susunod na yung art mo. Kasi yung pagdodrawing, both talent and skill yan eh. So nahahasa yan kapag kumana ka ng kumana ng pag gumagawa ka, naturally, mag improve mm. Totoo. Ano yan? Sa, sa linaw ng pagkwento. Oh, ito na yung ano nung nung nung nung araw, nung panahon hmm, namin. Sige. oh, sige. Sige, kailan sobrang na? hirap mag yeah, sobrang maghanap ng mahirap maghanap ng mga tutorial kung paano gumawa ng anything, drawing, comics, mm. ganyan. So ngayon, sobrang dami na TikTok, YouTube, Facebook, marami ng tutorial eh. So madali na siyang magsimula. Maraming mga workshops din, mga uh, ah, Comiket Comics Creators Workshop, yung Comic-Con meron din. At the same time, yun nga, sa YouTube marami, sa mga Skillshare marami yan. So ano lang talaga, mag-aral lang kung hindi ka marunong madaling ano, mag-aral na lang ng ano, yung mga free online resources, pwede ka ring magbayad depende sa iyo. Hindi baka And, ang tanong din paano mag-start ng pagbebenta. Hindi, mag-comics talaga hindi, yung... Hindi, magko-comics ano, eh. siya eh. Magko-comics. Eh. Oo, eh sige, i-drawing mo na. Pero mag-focus ka dun sa ano, sa skill mo ng story. Kasi mm. mas lamang ang magandang storya sa magandang drawing na pangit yung storya. Mm. Depende rin, masyadong general, masyadong general kasi yung question, eh. anong klaseng comics, long form, short form, comic strip. <coughs> Oh, sa akin ako ang, ang take ko diyan, ano comics ba talaga yung gusto mong simulan or kasi hmm. yung sabi niya gusto niya sumagawa ng sarili libro. Baka may or, or ano ba, right, ano ba pagsusulat ba? Kailangan niyo muna ma-identify eh, kung comics ba talaga kasi baka mamaya nadadala ka lang ng alam mo yun. Ng oh, visual, yun. ng comics. Uh, okay. Eh. Dami nagko-comics, baka, baka ano, gusto ko rin yan. Eh, Siyempre, mm. di ba, hindi naman din, ako, ewan ko, not speaking for ano, pero hindi rin naman pang pang lahat din yung comics eh. So kailangan mo rin talagang tignan kung babagay talaga sa iyo oh. yan. Hindi porket Pero walang magaling problema. kang mag-drawing. Uh-huh. Mm. Ah, Pero walang walang wala nang pipigil sa iyo. Yun nga lang, tignan uh, mo lang kasi kung kung kung, kung, I mean kung yun nga, kung kasi marami eh, eh ngayon sa panahon ngayon parang jack of all trades tayo eh. Nag, tayo nagsusulat, tayo nag, nag, nag drawing, etc. Mag-market, oh, nagbebenta benta Kailangan mo nang tignan kung kaya mo yun. Kasi otherwise, baka, yun nga, baka hindi nga baka writing lang din or mm-hmm. ibang ibang form of ano Oo. literature yung O sige, ganito. Halimbawa, gusto niyang hmm. gumawa ng libro. O, sige, okay. so una magsusulat ka muna ng story. Yan, para okay. para para hmm. masagot yung tanong, magsulat ka ng story. Pag natapos mo na yung story, mag-drawing ka ng thumbnails, i-layout mo siya sa page. After mong ma-drawing yung thumbnails, gawin mo siya sa actual page tapos i-publish mo yung libro. Ganun lang naman yung steps niya. Pero yung oh. pagsusulat ng story, isang can of worms na yan na talagang pag-aaralan mo rin. mm Iba rin yung pagdodrawing ng comics. Marami talagang pag-aaralan. Pero the best teacher is always the ano experience. Gawin mo siya para matuto ka. Ano, ano rin, wag mo na lang din i-overcomplicate. Oo. Kasi oh. uh, research ng research, tapos nalulula, tapos hindi na nag-start. Oo. Tapos hindi na nag-start. Gawa lang, gawa na ah. kaagad. Parang Talon, parang ano siya eh, talon ka kaagad eh, parang sa bangin. Yung sa swimming pool, talon ka kaagad. Tapos, saka ka na Gawa ka ng something manageable. Gawa ka muna ng ilang pages. Short, short poem. Oh, short story. Uh, short story. Okay, move on. Matama. Mm-hmm. pero kung ang next question niya eh, kailan ka mag-start, gawin mo na. Simulan mo na yung tanong mo. Mamaya, mamaya. gawin mo na mamaya. Uh, ah. Saka ah, yung may, ganyan, yung yung kumpiyansa mo din kung let's say for example natapos mo na, kung confident ka doon, pwede mo nang ilabas. Kung hindi, prove mo lang. Hmm. Kasi ang yeah. ma malalabas mo naman yan na, na maayos kung ikaw mismo confident ka. Otherwise, mag-drawing ka lang din muna or maggawa ng kwento pa. Yeah. Yeah, hihiramin ko yung quote na narinig ko. The best time to draw comics is 10 years ago. The <sighs> second best time is today. Ayun. Doon ka na sa second best time. Na, na. Ano ba ang topic nyo ngayon? Ano ba ang topic natin ngayon? Oo, baka magalisip sila. <laughs> ano ba ang inyong Ciao. inakasap? <laughs> ganito yung topic ko eh. Ganito oh. Ito yung topic. Ako medyo dahan-dahan. Kasi dahan-dahan lang yung topic mo. Ayan uh Yung topic ko medyo madiin eh. Ganun, medyo may sound eh. Yung sa'yo, ano lang, gentle lang yung topic. Oo. Dali na, yung ano na, pag-usapan nyo na. Carlo Gatchalian, minsan update ko sa client, tinatanong ko rin siya ng updates. <laughs> Ayan, yung kanina, yung kanina. IKP Power Rangers. Ay. Ayan. Oh, ito na yung sinantay nyo. May nagano na sa ano natin. Pterodactyl. Triceratops. Tatlo, tatlo. Triceratops. ano ba kulay kay Mel? Green ba Green ito kay Mel, no? Ano yan? Teal. Blue to blue, blue. Teal. Teal. Blue. Teal. Oh, ah, ah, teal. Uy, tara na! Uh, twinings yung kumaka, kumaka, ano? Kumakambal, di ba? Kasi twinings. Twin, twinings. Uy, tara na. Ano ba? Ano tara ano na. Ibinabasa natin yung mga comments. IKP online isamo selling natin, era. Isa, isamo natin si Gios Des. Mukhang nakakaamoy ako ng presensya ng... Ano, you mayroon akong shout out. Grabe, thank, kanina pa thank... mga comment na to, ngayon pa lang natin binabasa, oh. Hindi kasi may <laughs> oh, meron tayong pinag-usapan, eh. Uh, Gusto ko pa. Hindi mabaliktaran ng chismis. Tabalik sa edi, ng chismis. Miss Chi. Edi Miss Chi. Miss, miss. Simsich. Oo. Parang button layout sa Super Famicom yung background. Mikio Fernando, habay talaga ang jokes ni Sir Mel. Ha ha ha ha ha ha ha. Thank you. <laughs> Daming baon. Ay, naipon siya nung last year. Eh, naipon. Para kayong kakanta with Jimmy Fallon. <laughs> Oo nga, no? <laughs> yung acapella, yung acapella. Simula mo RD, simula mo RD. Uh, ah, um, Dapat yung backdrop man singkit. <laughs> si Chalo man. Sige na, sige. Go, go, go. Simulan mo, simulan mo. Stage right. Ra, ra, ra, ah, ah. Game. Yan, yan. Simulan mo, Ming. Ra, ra. Nakakaisip eh ng bote. Ito, ito, ito, ito, ito. Ah, oh, simulan natin yung kanta. Sige. Kung kailan, <laughs> pinakamadilim. O, ikaw ano naman ba kung... Yung kinakanta ano niya? <laughs> Ano kinakanta natin? ano yung Roman? Ano <laughs> ra, ra, ra, ah, ah. Roma, Roma, ma. ikaw naman, RD. Gaga. Wala, walang ambag sa kanta. O, si, singit na lang. O. EBC. Cocomelon. Ayan, wala. Tapos na yung kantahan. Bolt in kayo <laughs> please. Okay, bolt in daw, bolt in. Bolt in. Sumay na. Bolt in. RD, bolt in. Teka. Ka. Hindi ba di lumalabas daliri ko? Baka color blind yung daliri mo kaya hindi lumalabas. Oh, man, you're making fun of my disability, ah. I'm sorry. <laughs> oh, ayan, na, na. Tapos na, tapos na. Ayan, ayan. Oh, tapos na papogi kang ano, pagpogi kang kargador, may magpapapicture sa yon at magbabiral ka. Ay, oo, tapos, oo, oo, oo, oo. Ah. tapos yaya ka, tapos successful ka na. So, hmm. meron din path to success. Oo nga. Dami nanonood ah. Ha ha ha. Nice. Effective ang marketing. Oh. Kapag tsaa kasi talaga. Oh, isimulan nyo na. Ano bang, ano bang mainit na ano? Duty oh. ka ba? Hello? Event event, sa mga events. So, simulan niyo doon. Anong tingin niyo doon sa mga comics event? Ah, nung 2023? Pag, oh, sige. pag may nagtanong na lang, pag may nagtanong, since bi- oh, binabasa natin isa-isa. Na inaasa, iniisa-isa natin, eh. iniisa-isa Wow! Tapos ang ipapangalan sa iyo ay kung ano yung karga mo sa photo. Ha ha ha. Oo. Nga. Ah. So ano ba yung magandang buhatin para kapag nag-viral ka, Siguro si Sky Pogi talong, din. mga tal- talong. Yung comics community. <laughs> Yun! Magbuhat ka ng maraming comics para mag-viral. Ayan, comics man. Yan. So meron tayong ano, special Ay, guest na ano, ano. Ay, walang background. Download yeah, yung background. Tanggalan niyo. Hindi, walang background. Ano hindi ko ma-download. Sa cellphone ako, hindi ko mag Oh, oh alam eh. my eh. God. Wala, Ito paano yan? yan? Ikik, God. ikik natin. Ikikik ka namin. Pasensya oh. na. Nakakatuwa talaga ang IKP, bringing the comics community together as hindi, always. Hindi, hindi credited sa IKP yun. Credited sa Chismis yun. Oo, oh, sa Chismis And, lang ano talaga. Kami, eh. Chismis kami lang bringing vehicle. the comics community together as always. Yan yung we tamo. are just vessels. Ang shala ng look New Year, <laughs> New Look ang IKP. Thank you, thank you. Shala. Ano yung Shala? Yun, yung Shala, head Shala. Yun yung... Uh, <laughs> <laughs> di ba, di ba, Guanshala? Di ba, ano yun, Guanshala? Guanshala. Yung Shala, dun, dun, yung Shala dun yung ano, yung nagdudumog-dumog yung mga bisita kapag may bisita sa Shala. Dinalagay yung Shala shit. Ah... Uh, Deno man lalaki dingdong. Ha? Huh? Hindi ko gets. Carlo Gatchalian, bigyan nyo ng long-term business plan para convince si Ate kahit 299 yung oh, ring. Ano naman siya, 299 yeah, Naka-home credit yung ring. Oo. Oh. Alam mo, wala sa natapos yan. Nasa diskarte mo yan. Kaya kung ako sa iyo, magnegosyo ka ng kangkong. Yan, kangkong. Kangkong chips. Samboy Lim Gante. Siguro idol niya si Patrimonyo. kaya Samboy Lim yung, yung pangalan. Grabe naman ano, RIP Samboy. Ano yan, Jake? Ano? Skywalker. Skywalker. No? Oh, Umuupo sa Leia. Oh. Kasal na sila daw, so all is well, that ends well, haha. Hindi ko alam kung totoo yung mga lumalabas. Nagsalita na si ganito, may ganyan, di ba? Hindi Meron yan, di ba lumalabas, nag-break daw sila. Tapos ngayon, kasal pala, labo yun. Yeah. AJ Bernardo, goal namin, bar the goal land. Kanina pa yan. Panis kami. Alam mo na pag-usapan nyo na. <laughs> Wala. Wala. Nagbabasahan kami ng comment. Charizard First Edition PSA 10 is greater than 10k engagement ring. So yung Charizard na first edition, yun dapat ang binibigay. Huwag na kayo mag-comment tungkol sa ring. Huwag na. Ano ba ang mas okay? 299 na engagement ring o 299 na yeah. price comics? Oh, yeah. Ay di... Magtara ka pa ng piso, yung suklian yan. Pag mura yung print, na, Gcash na, Mick. Gcash na tayo. Gcash ah, na. Gcash na nga pala, di tayo mahirapan magpabarya. Anong kinakain mo, Kong? uh, <laughs> kimchi soup. Kimchi soup. Kimchi soup? Ra, ra, ra. Hindi siya kimchi Mga ramen? Ah, uh, oh, ramen, ramen. Kimchi Ramen, Bobby Lee, YouTube, libre, short so, film. Sabi ni Jing Nabierto, ito yung sabi ni Stephen Hawking, drawing lang ng drawing. Yun, tama. Yun sabi tama ni si Stephen Hawking. Hawking. Napaka na. ano naman ni Oo, Stephen tama, Hawking, magaling tama magtagalog. Naalala ko nung sinabi niya yun eh. Oo. Mm-mm. Yan. Sir Jobert Rosales, pwede ka rin mag-light novel style katulad nung sa Japan. Yeah, yeah pwede din. Wattpad, Wattpad start ka ng one shot. Start small muna para di ka mabigla. Tama din. Yan, bite size muna, bite size. Pa-refresh <coughs> ng bagong update about sa copyright kasi yung dating napanood ko sa inyo, pupunta pa sa library. Paano po ngayon yung online copyright? Sa ano yun, Mel? Ikaw nag-host na yun sa Quenton. Dinidiscuss nila. Oo nga. Sa, maganda yun, maganda yun kung na-record. din. Sa IKP nandun nakapagpanood din eh, ulit. Mangulit sa mga idol. John Brian Legaspi, need din niya ng partner that goods in drawing. If he can provide sa artist, pwede silang mag-collab. If goods ka din sa pagsusulat ng story and nakadepende pa rin sa teamwork. To o kaya, commission-based. Commission-based sila nung ano, artist. Kung meron siyang pang-commission para mas malinis yung usapan. Mm-hmm. Yeah. Sabi nga ni Mel sa akin dati, simulan at tapusin. Daming nagsisimula pero di lahat nakakatapos. Tama. Kailangan finish. Mm. Finish what you started. Nasaan Ayun si na. desk? Oh. Ayan o! Ito na. na ako, AJ. Ito na. Ay, mahabol na. <laughs> Umahabol ka sa comment. Oh. Idol Kong, paano pala mag-start ng vlog? Ox lang ba yung kumikero content creator? Ibang kung, kung TV yun ni, iba yung kung ngayon. Kaman lang kung tayo. Oo, kayaman, tapos magpapaya tayo, tapos i-document natin yung baby natin, mga ganun. <laughs> daily vlog. Start ka ng daily vlog. IKP Pips, sabi ni Laris Santos, anong comics na nagawa na ninyo na sa tingin nyo ay sobrang proud kayo at bakit? O, mauna tayo kay Gio kasi kakabalik lang. Kakarating lang. Akapakapapa. Ah, Hater yung tanong ni Larissa. Ano? Ay, hindi yung lakan at makisig. Ay, eh, yun naman talaga yung aking ano eh. Solid, Ayan. Ah. solid ano, solid comics. Baby yan ni ano, Gio. Nagpalit siya ng style. Anong reasoning mo, Gio? Ba't ka nagpalit ng style sa pagdodrawing ng lakan at makisig? Eh, ano, na-board na board ako sa dating style. Parang gusto ko ng bagong motivation. Kasi parang nalilimatahan na ako dun sa ano eh, sa dating style. Tapos, ah, uh, yun. Kaya nagbago akong style, biglaan. Walang plano, gawa lang, gawa lang ng gawa. Yan, gawa lang na. So ano siya, hindi siya plinano, basta nangyari na lang. Oo, nangyari na lang. Mm-hmm. Parang Ikaw, yung mga anak ko. Yan. Different, <laughs> ano? Ikaw, Mick, anong, anong comics yung proud na proud ka sa ginawa mo at bakit? Baka yung ano mang hilong siguro, eh, na sold out first time. <laughs> Yan. Yung comics ko talaga noon, ano, na sold out din sa labas ko kasi binebenta eh, sold out 'yun. Hindi hindi ko na, wala kasi kong table. Binenta ko sa labas so sold out. Sa parking space mo ba binenta? <laughs> Oo, pero eh, walang Parang event. Si Jim. Sa eh. ano lang yan, nagbi Oo. Si RD, anong anong paborito mong comics na nagawa mo at bakit? At bakit ka proud? Mayabang ako. Lahat ng comics ko, paborito ko. Pero, healing <laughs> Wow, aside, bilis siyempre, lahat, lahat kasi ng, ano eh, lahat kasi ng ginawa ko, eh, proud ako dun sa era na yon. Pero, kung Mm. favorite ang pag usapan ang pinaka-favorite ko yung mini comics ko na nandito lang ako. Kasi pinush ko yung uh, yung medium ng comics eh. Nilagyan mm. ko hmm. pa yun ng transparency paper na makaka-add hmm. dun sa Lala story. Yeah. Eh, uh, mm. Teka, andito ata. Uh, ah, Wala. May kinakuha ka sa, sa kadilawan. Ayan, o oh, ayan, ayan. Hmm. Ayan, oh. ayan, ayan. Nasa araw ka, no? Nasa araw. Ito, ito, ito, ito, ito, ito. ito. Yan. So, tagal na to. Tapos, ay, putik yan. Ayaw. Igalan mo, igalan mo. Ayan. mo. Yan. Yan. So, ito yung transparency paper. Yan. So, yun yung multo. Yan. Ito ang pinaka-proud ako na nagawa ko sa akin hmm. pagko-comment. Oh, si Kong, anong paborito mo, Kong? Yung ano ko, ah, uh, Bubay. Bubay talaga. Wala Ay, bubay din ako. Oo, na, na, yun yung ano ni Kong eh. talaga yan. Uh, magnum opus. Ano, naka, parang dat, dalawa, tatlong, ah, tatlong book yata yung nap, nandun ka. Isa lang yata. Hindi, sa pangalawa nandun ka. Meron ako nung pangalawa eh. Yata, hindi rin ako sure. Anong message mo kay ano? <laughs> wala, wala. Uh, kay Ate Bubay. Oy, si TK nag-comment. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Sinimulan, sinimulan na yung sunog. Oh, ito na, ito na. Kung 2 weeks kang di gumawa ng art, magkano ang dinagdag sa table price para ilagay ka sa aquarium habang nagbebenta ng stickers <laughs> para masabing patay na ang comics? Ah, ano to ah? Double lahat kill na. to ah. Sabay-sabay na yung issue. Sinuhok Ayan na, lahat. Yung, ano, oh. Sige, ulit, ulit, ulit. Basahin nga ulit natin. Di pa oh, nag-sink in. Di pa nag-sink in. Uh-huh. I-dissect Hindi ba nagsising ano, okay, okay. I-decode kung, kung two weeks kang hindi gumawa ng art, August pa to ah. ang dinagdag <coughs> sa table price para ilagay ka sa aquarium tapos habang yun, nagbenta ka ng stickers para masabing patay na ang comics. Galing ng question. Sorry, hindi ano. oh, ito yung title ng ano, title ng yung YouTube video. The top comikeros of modern times. Mm-hmm. Paano natin sagot? himayin yung question, himay-himayin natin. Ayaw, himay-himayin natin. Teka, okay. tayo. Ah, seryoso ba ah. natin sa sagutin niya? Oo, oh, ah, kapatid na. Oo, seryoso yan. Kapatid na RD, bakibasa nga yung, bakibasa nga ulit. Kano, okay, okay. Simula muna. Oh, simulan mo, sige. Benta kung two weeks kang di gumawa ng art. Oh, kung two weeks kang di gumawa ng comics, no, parang parang ang reflection niyan sa, sa, sa ano natin ngayon, parang kada every two weeks may bagong convention na nangyayari. Parang pagipagitan kada sa isang buwan may dalawa, tatlo na comics hmm. convention na, na pwede kang magtinda at mag, magbenta ng comics mo. O sige, sundan mo ulit. Magkano? Kung hindi ka, Ah, magkano ang idadagdag sa table price? Ayan, oh, number oh, lang, number lang. na yung table number price kasi, di ba? Oo, may inflation eh, may inflation. Inflation yan, no? Inflation. Kaya, Para ilagay ka sa aquarium habang nagbebenta ng stickers. Ako, ah, ano to? Massage ba to? Massage? O VIP? Hindi ko mga yung idadagdag. Yan, ah, para ah, ito masabi. yung sa ano, yung sa, ito ba yung sa Cebu, sa Cebu? Oo, yung nasa iba hiwalay na kwarto. Mm. Na parang aquarium sila doon. Mm. Ako, eh, oh, ako nalungkot. Na, nalungkot ako doon sa ano eh, sa sitwasyon nila ni uh, hiwalay. Mas okay sana kung ilagay sa mata o ganyan. Mm. Pero parang naalala mo rin yung ano. eh. Naalala mo dati yung ah. Art Mart. Oo. Oh. Art Mart. Una yung Art Mart, nasa gitna ng High Street yun. Nasa High Street. Oo, sobrang Oo, saya. Sabi ko kay RD, tara, sali ka Ang saya doon. Ang daming tao. Maganda yung foot Tapos, traffic nung sumali si RD, eh may balat siya sa puwet. Nilipat pala sa mga gilid-gilid yung mga merch, yung mga nagbebenta, yung mga comics, yung mga painting. Wala akong benta noon. Si Manix lang yung bumili sa akin, yun lang yung memorable sa akin. Tapos ngayon, Ay, oo, oh, tama. nilipat nila sa bandang malapit sa McDo, yung malapit dun sa may astronaut ah, na ano. Teka, bago bago nilagay dun sa mga gilid-gilid ng BGC, nagmatagal din ulit sila sa High Street. Ah, sa High Street ulit? Ah, binalik nila Oo, sa High Street ulit. Binalik nila sa High Street kasi nag-art mart pa, nag, nag-art mart. Di ba, meron pa tayo tayo nila Toto. Ah, yung nila expo, din. yung pan-expo. Hindi, nandun din sa art mart, may picture tayo nun kasama Oo, si Are. Oo, si Are, oo, kasama. Sa gitna, sa gitna yun. Oo, oo, mm. tama. Yun nga, alam ko yun yung sa Fan Expo eh. Yung sila, Tony Tuason yung nag-organize. Ay, ah, iba pa yun? Oo. Alam ko, iba art, pa yun. din yun. Iba pa ba yun? Iba ba Ah, oh. Iba pa yun. Umuulan kasi nung, ano, Warner Brother Expo. Ah, oo, tap, yun, yun, yun, yun. Warner, Warner Con. Uh-uh. Ayun. Oo, tapos, kaya malaking malaking bagay talaga na kung mag invite ka ng event, eh gandahan mo yung location. Kasi mm-hmm. kung magpapabayad ka, tapos ang pangit ng location, ang gagawin namin doon. Parang nangyari sa GT Macon. Ganun sa GT Macon dati. Ang hilig nila mag... May event na, may pre-event pa, tapos wala na bang benta masyado. Tapos may bayad pa yung table. Organizer talaga si Raulo lang talaga organizer ng Gio. Kaya, oo. Oh, mga scammer din yung ibang ah, organizer eh. Pero kung lugar na maganda, siguro magwi ako sana meron sa San Pablo, Laguna. <laughs> so may, ano, sa may tabing ilog? Oo. Sa may tabing ilog. Para specific, gusto ko yung katabing ilog, pito. Ay, pito? <laughs> Seven dwarfs? Pitong Seven. Lazarus. Yan. Kami ang pitong Lazarus. Pitong gatang. Pito. Ako ang pito at ang pito ay ako. Ay, naku, ang guhali dito nga. Oh, uh, ano na ang next na po? Ay, hindi pa tayo bas, tapos mo sa Ay, hindi pa tapos. Hindi tayo, balik-balik. Eh, ano ang ah, ulo mo naman? Stickers. Ito, ito. Oh, ano na lang, ano na lang. Fast, fast talk, fast talk. Uh, oh, kung mga... hindi ka nag-drawing ng, ng two weeks, artist ka pa ba o hindi na? Hindi, yung siya nagbebenta na tayo ng stickers. Ay, na, nasabi. Ano siya, oh. tinatagal eh. Nakatagal siya. Nagbenta ng stickers para masabing pa tayo ng comics. Diba? yung i- merong mga kung naging mga mga friends natin, yung ibang friends natin, uh, nag ano na sila, nag-change ano na sila, nag-change career na sa pagko-convention. Hindi na sila nagko-comics, stickers na lang din sila, merch. Kasi hindi na umaandar yung comics eh. Hindi ko alam kung bakit, kung dahil ba sa puro tayo-tayo na lang din yung nagtitinda, walang bago. O Hmm. Hindi na sila interesado. Kasi hindi mas siguro. Ano, mas mura uh, nga ah. naman yung ano, eh, sticker eh. Tapos, mas madaling yeah. gawin. Eh. Hindi mag-sticker na lang ako. Sa akin, mas matrabaho lang talaga. Oh. Yung uh, benta ah. versus yung... Sipin mo, isang taon mo gagawin eh. Tapos, bebenta mo oh. 500. Bisan Uh, Ito na lang yun eh. Parang parang ano eh, feeling ko ano lang din eh. Nag nag nag ano bang term yun? medyo nabawasan lang din talaga yung passion ng iba sa pagko comic So parang easier way way to generate income stay care. Oo. Kasi yeah, eh, kasi parang gusto mo sa ano eh, sa community na art sa oh. comics. Yung iba kasi nakikita ko 'di ba sa kunyari sa comic eh, 'di ba may 70-30 mm. sila doon. Mm. So yung mga graduate na sa comics tapos nag ano na, nag-prints and stickers na. Dinadala pa rin nila yung comics pero for ano na lang, yung nandoon na lang. Oo, parang masabi. Parang, uh, kami ni Melvin parang, kasi walang bumibili ng Baka ano eh, sample copy lang eh, yung dala eh. <coughs> Hindi ko alam kung doon sa nawala ng passion. Di natin masasabi yun kung ano yung internal struggle. Maraming maraming maraming oh, factors naman ano, talaga. Oh, marami talaga. Hindi naman oh, hindi naman pero, natin sila pwedeng i-judge kung bakit But Oo, oh, kasi hindi rin naman sila, sila mayaman tulad ng iba. Kasi kasi kung ano yung nilalanguyan mong eksena, siguro nag-evolve na lang din kung ano yung kailangan nilang ibenta to survive. Kung yun yeah. lang talaga eh convention yung means of income nila. Eh. Oh, Tsaka so, so, yun, yung, yung yung na, no, ano, ano sige, na nga rin ng yung parang tawag dito. Kasi syempre kung te-table ka, definitely gagastos ang dami mong kailangan hmm. gastusin and syempre i that it it's ilalagay mo rin sa mind mo na kailangan mo mabawi yung kinita. Eh kung Oo. comics lang yung ilalagay mo diyan, paano ka mag, paano ka man lang makakapag break even doon sa comics lang, 'di ba? So ang gagawin mo, magbebenta ka na rin ng merch. Eh so happen na mas mabenta siya. So minsan yun nga, nagiging supplementary na lang yung ano, eh, comics. Eh, eh, eh, eh, di ba ang tawag dati, crutch, yung ano, yung merch stickers para maka-break even. Tapos ang Oo. primary price yung comics. Tapos, eh, alam mo yung, since dami na ng events, tapos syempre, marami na rin yung umaattend, yung nag-exhibit or so matindi na rin yung competition na ano. Kasi isipin mo, pag yung ano, yung congoer, 1,000 lang yung dala, ano lang mabibili? Dalawang, dalawang table. Oo. Hmm. No. Meron pa bang ano ngayon? Ako kasi medyo medyo wala na rin ako sa circle masyado ngayon sa events. Ano ba ngayon? Mas marami na bang nag-event na nagsosolo o uso pa rin yung mga collectives or groups? Hmm. Parang uso na lang yung Meron pa rin collective, meron pa rin mga college or pero hindi na siya kasi ang, ang, ano ang, ano ko kasi diyan, ang ano ko kasi diyan, ang take ko din kasi diyan. So, yun nga, kunwari, uh, gusto mo rin naman din talaga makapagbenta din ng comics, pero ikaw lang mag-isa lahat. So, gagawa ka nga ng ibang way to para magbenta ng other stuff. So, bakit, bakit kaya hindi na masyado ding parang bumabalik sa, alam mo yun, yung parang magbubuo kayo ng collective talaga for the sake of to, to sell comics talaga mismo. Kasi di ba effective naman yung dati, parang ilan ba yung nabuong grupo din noon para to ano lang din maka makapag-ambagan tayo at alam mo yun, masulit din yung table na hindi ganun kabigat yung... Bigat, Oh. Hindi ganun kabigat yung iisipin mong expenses. Mas makakapag-focus ka dun sa comics mo, di ba? So parang yun lang, feeling ko na wala din kasi yun, yung, yung ganung aspeto yung ng... Yung grupo, pag- grupo. Oo. Oo. Oh, tsaka kasi ngayon nga... Pagana eh. ba? Mas makakapag-focus ka kasi ano eh, parang magkano lang bibigay mo Sabihin natin 6K yung table, ilang kayo sa grupo? 5 to 6 o magkano na lang yung ambag nyo. Kaya so, marami sila sa team eh. mention eh. Ilang Pero kayo? Diba, yun, yun, yun, yun, yun, may limit na yung ano, yung mga group table, ang pwede lang pumesto, dalawa, tatlo, oh, ganyan. At, at a time. Oh, pwede, ah, actually, pwede pagpasapasahan. O oh, kasi 'di ba kailangan mo rin intindihin yung mga katab- ibang ibang table na masisikipan kasi po ang dami niyo dito sa pwesto niyo. Hmm. natatakpan yung ibang katabing oh. table oh. ng mga o ibang kaya members. Yung, meron kayong kagrupo, hindi malakas yung comics niya, natatabunan ng mga fans nyo. Ganyan. Yun ano, si ano, yung, si, ano diba, si nag-post si AJ? Skate. Hmm. Oo. Oh. may nag-post na katabi niya. Oo. Kilala ko yung katabi niya. Mm. Ganun din. Pero nangyari na rin sa akin dati yun eh kailangan mo lang talagang i-power through. Kasi kada, ano yun eh, part ng, part ng laro yun eh. Mm. Ano talaga eh, that, ko talaga mag ano sa sarili mo. yeah. Oo, oh, Jake. Oh, kaya, kaya, kaya, ako graduate. Assertive ko lang din na, oy, binayaran ko to, di ba? Tabi kayo dyan. Ano lang. Ay, ah, oo naman, totoo naman. Meron talagang ano, minsan iba kasi hindi na napapansin din. Kailangan mo pang i-remind na... Tapos yung Kasama mo ba alis ng alis? Si Mel, alis ng alis. Hmm? Uh, Hindi RD oh. sa 2007 ako. Si Mel, alis pa ng alis sa pwesto. Interview na interview. Wala, yung, puro sa kanya naman yung binibili. <laughs> yung mga stickers, no? Cut pants. Dahil sa pandemic na naging strict sa groups, collectives, dahil two people per table lang daw ang dapat. Oo nga, hindi ko na ano yan. May effect nga din yan sa ano, yun na nga, yun na, yun na nga din yung isa sa ano ngayon kaya may struggle din sa sa pag-produce kasi nga nalilimit na nga din. Hopefully sana hanggang kung magbalik din talaga totally ma, ano na ma-normalize na din yung ano yung usual na ano. ano rin naman siya may mga positive din kasi kung maaga pa lang nasanay ka ng solo, edi eh, natutunan mo na lahat ng mga kailangan mong skills. Kasi ang nangyayari pag group kayo, hindi lahat ma- natututo magbenta. Actually, yun nga, yun, yun din yung ano eh, yun din yung nakwento ko din kay... talaga, kagalingan mo magbenta kasi ikaw lang. Oo. Oh, Ika... yun din yung natutunan ko nun dati. Hmm. Pero yung alam mo, Mick, yung ano. pag nakikita ko, yung, nakikita ko kayo, hindi kayo masyadong ano eh, stress pagbenta. Pero ini-enjoy niyo yung ano eh, ini-enjoy niyo yung convention eh ay nakikita ko siya sa grupo nyo, di ba ang dami nyo? Kasama nyo sila, hmm. sila Boy Bakal, sila hmm. Patrick. Pero, yun nga lang din yung problema nga, katulad ng sinabi ni Kong, nababawasan yung visibility. So kami, dahil nga chill ka kami, wala nga kami ding, parang dependent kami masyado sa grupo. Walang walang masyadong nag, walang na-develop sa amin na pag skills na pagbebenta. Ah. So yun yung naging problem din pag marami talaga kayo. So, yun nga, magandang may, may may benefit din na ano, kung kaya mo mga magsulo, may benefit din yun. May, may ano din talaga siya. May, may makukuha ka rin talaga ng ano doon. Para kasi yung, yung era na pinanggalingan natin, groups-groups talaga eh. Diba? Oo, oh, mal, mal, mal, mal, madaming collection ngayon, di ba? Yung Kasi, era ngayon, mga last man standing na ano, mga groups na yun. Mm-hmm. Mga na nga eh. Ano na nga lang din. Halos iba, ano na rin on on their own na talaga eh. Pero Tsaka ano na rin eh, feeling ko yung yung production din talaga kasi iba na din yung ano, eh, wala na yung masyadong yung ashcan lang na ano. Usually yung pang mga, mga small press, uh, mga, mga small, small small press mo na lang makikita yung mga ashcan, yung mga pang small events na lang talaga eh. pero pagka yung mag, mga comic na event, parang lahat dapat either hmm. book or at least colored na dapat yung presentable cover. na. Oh sabi ni Mark, nawili rin ang mga buyer sa stickers merch kasi 20 to 50 pesos may mabibili na sila from each table. Pag comics, tig 200 or something, nagdadalawang isip sila bumili. Wow. marami, doon ako, doon ako curious eh, parang bakit bakit nagdadalawang isip? Parang anong anong problem with the price? Hindi, mga so, ano yun eh, mga students, so wala talaga silang pera. Oh, so, uh, so, ang, mm, ang buying so, power nila pang ano lang, pang 20, pang 50. May balik natin ano yung 50 ano pesos na comics. May ano rin yung mga buyers. Yung may Kaso ano, di kaya, Jack eh. Ano, back to back printing A4. Teka, teka, hmm. di ba kunyari may friend ka na pupunta para mag-support, <coughs> eh, tight budget niya, Siyempre, bibili niya yung pinakamura. Pinakamura, okay. Token buying lang. Oo. Pero ito ka, Depende yung mga yung mga bumibili ng 20 to 50 stickers kayang bumili ng ticket ng K-pop. Siyempre, Ay, eh, ano, wala oh. tayong masabi doon eh. Pero nila. Priorities yun. Priorities. Kaya nila. Kanya-kanyang priorities yan. Naman pa kinila sa ah. atin. Kasi <laughs> ang gusto ng individual sa isang event is something to take home as a souvenir kung ano lang talaga yung kaya ng budget eh. Oo. Kahit minsan nga di na makabili, magpa-picture lang. Kaya pero may mga, kailangan may mga, may mga ano din actually ah, may mga bumibili din ng sticker na more, more than 200 pesos eh. Oo, siguro yung lang. value yung value lang din siguro tingin ko dahil yung stickers nga is more on parang souvenir nga. So parang pag binili nila to, na ano, bumili nga sila worth 200 na stickers, madidikit nila yan kahit saan. Kung parang alam mo. Magic eh, kasi ang amor ng sticker eh. Hindi siya ano, hindi siya walang hindi siya dinidegrade yung value ng comics ha, ah. pero 'di ba, yung alam mo yung coming from the mindset nung normal na bibili. Ah, ah, So, ako pa pipiliin mo comics or sticker, saan ko magagamit 'yan, 'di ba? May may magic kasi yung sticker eh. Yung sticker kasi ano eh uh, una na uh, nakakatawa yung ibang design, relatable ka Tapos something easy to carry tsaka iregalo. Pero ako tingin ko din talaga sa stickers, ayo auto ayo ko maka-hurt kasi nag-sticker din ako. Pero parang ano siya eh, disposable artwork. Parang ano, parang single serve condiments, parang ketchup, parang ano, suka na alam mo yung pag ginamit mo na siya, yun na siya, tapos na siya. Tapos na mm. yung purpose niya. I mean, Pero, nga, usually sa atin marami tayong stickers kasi hindi natin nagagamit eh. alam niyo 'tong solusyon ano, sabi ni Ramark, baka ang solusyon ni i-print yung comics sa sticker paper. Yun talaga ang dapat na... Ayan ang hinihintay ko. Tapos 10 pesos kada page. Oh. <laughs> create your own oh. story. Create your own story na ganun. Abangan yung susunod na strip. Ganyan. Sabi ni hmm. Hero, naalala ko yung sticker, libre lang yan sa Maggi Noodles. Libre tayo. May pagkain ka na, may sticker ka pa. <coughs> Grabe, man. Ito siya, uh, ito, ito, from someone na nagpupunta sa event, Ren Evit. Kapag marami kang artist friends sa event, tapos hmm, tight mm, ang budget, buying stickers is a way to show support din. Oo. Oh. Mm, yun na nga. Yun naman yeah, talaga parang... Ano, eh. Uh, mga iba na... Ah, katanggap-tanggap na eh. May mga iba na nag nag nagpi-print ng art print ng cover ng comics eh, kasi parang pwede nilang bilhin na lang muna yung art print na yun. Uh, instead do yung actual comics. So, well, totoo naman, meron ano din form of support support. Mas ano din. Pero yun nga, yung yun nga, yung usapang production din, paano nyo ba pinipresyo yung mga comics nyo? Anong, anong iniisip nyo bago kayo magano? Bago nyo i-presyohan yun? Kasi 'di ba, yeah, alam mo, madalas madalas na topic din yung pag-preparize ng comics, 'di ba? Sa mm. uh, ah, Indica Comics Manila. Ay, IKM. Mm. 'Di ba? Mm, madalas yeah. topic 'yun eh. Wala na nga yung group na din yun. Ah. Oo, oh, da- naalala ko dati, ang in- ma- maingi pa tayo sa IKM eh. Eh, mag- mag-post lang din kayo, tapos ano yun natin, mag magkano mo. Hindi, siguro may effect din yung ano, yung may mga online na na-upload So, hindi Ito na, maganda yung sinabi ni Jumana. Hindi na worth nung hassle magbayad sa table tas gumising na mm. maaga hmm. para magbenta sa event. 'Di ba? Kung yung habol mo is mabasa gawa mo, edi upload mo na lang. Oo. Oh. Yeah. Sabi ni SJ oh, oh, oh. Jumana. Mm. Sige. Kaya kailangan mag-alok ng di kalibring kwento para hindi masasayang ang budget at oras ng mambabasa. Mahalaga na galangin din ang comics readers para rin may loyal na readership at supporters ang inyo ang iyong akda. Yeah. so kung maganda yung story kahit na paminsan-minsan ka lang naglalabas, inaabangan talaga yan parang hmm. si Sir Arnold, di ba? pero yun nga, may may target audience yan. Siyempre ang fans naman or mga readers iba-iba rin trip niyan. So hahanap ka din ng ano mo, audience mo. Uh, maano po yung niche mo, niche. Yung niche, o oh, totoo. It comes both ways eh. Kung may respeto ka dun sa gawa mo na ginandahan mo talaga, lalabas na rin yun sa readers eh. Yun nga. Actually, mag- sa reader yun. Mag-uumpisa talaga yun ah, sa'yo. Kung ikaw oh, hindi ka confident sa gawa mo, definitely hindi mo mababenta na maayos yan. Kasi syempre unang-una may hiya ka, hindi ka nga confident eh, di ba? Pero kung ano nilabas mo yan with ano, with with all ano pride. Gusto. All of your heart. Oo, tama. All of your heart. O di, for sure, meron, meron tatangkilik yan. Yung ano, men, yung comment ni Giuseppe, yung pero Alin? sa comics. Ito, ito. Ito? Hindi, isa pa, yung 1058. Pero sa comics, nagiging publishers na lang ang nagbebenta. Oh, wait lang. Hanapin ko. Ito. Oh, pero yan. sa comics, nagiging publishers na lang nagbebenta. Lana nagsosolo artist. Kaya pag group collective, di ka, di hmm. kita yung other people, artists. Um, totoo, na, na ano ko yan, naramdaman ko yan doon sa group ko. Ah, uh, Siyempre, lalo kung pag nagsisimula ka, tas doon ka nag-start as a group, hindi ka talaga din makikita. So, talagang maganda rin na magkaroon ka ng independence din para yung visibility mo, ano, maging, so, anong, makilala ka agad. Ang pinakauna na naalala ko dito yung yung table ng comic na yung Ang daming naka-display doon. Oh. Tapos di, eh, ilan lang pwede magbantay ng booth. Di naman nila ma-explain lahat ng comics doon. Hindi nila mabebenta yun eh. Okay, so ideally, mas maganda pa rin talaga yung solo. So, ah, parang naglo-lose, yeah. naglo out ko, papapublish ka. Tapos pero alam mo, yourself. Pero alam mo, isa sa magandang mabalik or at least Feeling ko naman si Comic Con, ako kasi gustong gusto ko yung ginagawa nila na catalog eh. Yung alam mo yung bago ka pumasok, bibigyan ka ng catalog. So magkakaroon ka na ng idea magkano lahat yung mga <laughs> nandito sa loob, di ba? Well, sana yung ibang event, ako. Sana yung ibang event, although syempre sa, alam ko Comic Con lang din yung capable ko kasi naka-center talaga sila sa comic. Pero sana yung ibang event din, di ba? May, may ganung ano. Ako oh, nga, nakakalong ngayon, hindi ka makabuo ng isang <laughs> marami. Ng eh, syempre, eh, yung pinakamabenta mo na lang din siguro kung ano yung gusto mong ipinaka lagay doon mm-hmm. sa catalog. Kasi Comic Con, di ba ganun din naman, hindi, ano, mag, magsasend ka sa kanila ng comics mo. Kung ano, ano yung latest mo. At least, oh, Tapos, whip pa lang yung mga <laughs> cover. Oo, whip. Hindi pa yun yung final, diba? Minsan, ano, text lang eh. Pwede. Tingin ko dapat Parang ibalik na natin yung Ashkan, ano eh, Ashkan Comics. Feeling ko dito. Mahirap eh. Mahirap, Mahirap kapag eh. Ashcan. Yung, yung, yung, yung, ako, ay, yung ako, lang. Ako, ayoko. Parang, sample, hindi, eh. ako, ang inisip ko lang, parang, meron kang 50 pesos version, parang sampler mo lang siya, hmm. na, yung locos lang, kasi para mas mabil, mas mas may alam maiinganyo silang bumili, no? Kasi kahit may istorya na siya, may laman siya. Mga alam mo, nag-work yung siya. ganyan sa, ano, sa mga Zed. Yung BLTX, meron ako nabilhan. May sa, ano, price ka. Uh, sa Iloilo, mas marami ako nabenta nung tig 50 pesos na Ashcan eh. Oh, Ay, sa, kasi mura. Oh, kasi mura mas, siya, no? Sa lugar. Mm. Pwede Pero naman kung ano, kung... na ano gusto yung libro premium na libro. Eh, iba-iba so, na. Kung meron ka ano. namang libro na, edi meron ka na, oh, meron, by the way, guys, ah, may, may, libro po ako niyan, ganun. Parang ano kasi, parang may mga ibang read, ano kasi na bumibili na parang sulit, parang sulit talaga, susulitin nila. Yung parang yung, impression yung sulit. Para ganun. sa mga students na wala nga silang budget, parang ihikayatin natin silang, oy, meron, may ganitong medium, oy, try mo, mura lang naman Or gusto mo Oh, kung... Ano eh. Ang, ang, ano ang, ang, ang mo na lang ka. dyan, kung makakapag-produce ka ng cheaper ash cans, oh, magka, magkano na siya ngayon? <laughs> Siyempre, hindi naman niya katulad ng dati na pwede ka magbenta ng 30 pesos per... Oh, pero kasi di ba yung way ng pag-print natin ngayon production is more on direct to print na eh. Dati, hmm. it is mas marami pa rin nag-print ng Xerox, magkano lang yung mura na siyang ngayon, hindi naman siguro ganun kalaki yung difference nung sa Xerox tsaka sa... Gusto ko kasi yung quality ng... Oh, yun, yun nga. Pero yun nga, ang, oh, what I'm trying to say is, it's parang sampler siya. Hindi siya yung hindi siya yung mismong final product. Parang mas... Is, oh, kasi di ba yung Ashka uh, nabuhay, not, nabuhay ulit okay. yung comics dahil sa Ashkan eh. Mm-hmm. At tanong siya, paano, paano mo malilid ang, ang tanong dyan, paano mo malilid ang tao na nabilin yung mas better quality better. Ay, ano ngayon? Pag, siyempre, pag ano nagustuhan nila yung gawa mo, dahil... May pangalang, ano, mo. Pag sa sample, kasi, pag, pag, kunyari, bago ka, tapos ang nakalibro ka agad, may dating oh, din. Well, oh, may ano yun. Oo, pero, bago nga. nga, reserved siya para dun sa may budget. Break even. Ganun. Mahirap, hmm. mahirap i-break even kasi ang laki kagad nung nilabas mo eh. Hmm. Totoo, kung, totoo. Halimbawa, kung nagsisimula tayo, talaga. Parang experience natin, nag-start tayo ng Ashcan, <laughs> tapos nandito na tayo. <laughs> Ayun lang. Si Sir Ilog, okay, puro Ashkan yung nilalabas na Pasig, oh. Bumibenta naman, di ba? Yung Pasig. Si Ilog siya eh. <laughs> si Ilog <laughs> Pero di ba, pa, tayo, tayo quality, time na hindi naman tayo quality, mga professional nung mga time na yun, mga estudyante, mga nag-start ano. Ayan, Bibili ito. pa rin naman tayo ng Ashkan eh. Ah, si Charlie, pabasa, Ardi, ah, pabasa. Oh. Kal- kalahati ng screen natin to. Okay, game. <laughs> Natakpan si Mick. Uh, Hmm, karamihan naman ng bumibili ng stickers at murang merch, yun talagang pinunta sa events. Mga maliit na souvenir items na pwedeng ipanregalo o kolektahin. Yung mga bumibili ng comics, yun talaga ang hinahanap. Parang hindi naman issue ang presyo talaga kasi may mga prints na sing mahal lang din naman ng comics. It's more of mm-hmm. kung anong crowd ang dumadalo Dumadalos. sa isang event than yung budget the fact na nagbayad na sila ng entrance fee, may intent silang mag-shopping talaga sa event. Oo. Intent. Tama, okay. yung word na mm. intent. Oo. Kasi hindi naman sila magbabayad ng entrance kung wala silang planong bumili. Parang yung mga cosplayers, sa labas na lang sila nagpipicture picture Hindi na sila Saka pumapasok. Saka lagi sa sahod yung mga events eh, di ba? Hmm. Tutok naman sila sa sahod eh. Kaya yun. Tsaka yun din, no? Oh, highlight mo yung, yung pabalik ng mail yung crowd na pumupunta sa event, anong crowd na dumadalo sa isang event than yung budget. So, mm-hmm. yun nga, depende nga sa event. Kung, kung comic-centric mm-hmm. nga, like Comic-Con, definitely comics ang primary ano mo dyan. Yeah, Pero for, for, for like, doon, for like yung mga ibang eh, ano. Si Comicet, nag uh, all comics event siya. Pag all Pico. comics, comics ang binibili dun. Oh, mm. di ba? Hindi, in fairness naman din kay Comic Kit, mara- ano pa rin, medyo, majority pa rin naman, marami pa rin talagang bumibili ng comics eh. Mm. Kaya lang medyo, Depende syempre, talaga mga, sa, ano eh. May mixed crowd no, na rin kasi na, ano eh, mm. na iba na rin yung hanap. So, nung, nag, maganda, nung nirelease medyo, nila yung 13, eh. yung daming 13 buyers dun, pinilahan talaga yung 13. Comic at yun. Pero yun nga, Depende yung, yung crowd lang din. Ano, eh. eh. ano din eh, oh. feeling ko, kailangan din as a creator, kailangan mo din take, anuhin din yung event kung ano ba yung ano ba tong crowd na to. Parang mag-ano mag mag, mag iaanohin mo din eh. Ikaw uh-huh. din yung magtitingin kung ano yung Parang kakapain mo kung para sa iyo ba talaga tong event to. Oo. Kaya nga hindi naman kaya hindi din siya basta-basta eh? dapat ano lang. Hindi siya basta-basta parang sugod ka lang. Kaya nga yung mga, ayan, Kaya, like si ano Comic eh, oh, nakalagay agad all comics event. Tapos kung hindi, oh. yung art market siya. Oh, oh, Oy, wait lang, wait lang. Wait, kailangan ah, natin Choose one definition of terms. So, Ay, ah, kasi, nga, kanina pa tayo. Oo, kanina pa tayo. Ashkan ng Ashkan. Yung Ashkan. <laughs> hindi nyo ako, naman yung next Ashkan ako dito. Eh, meron na tao. Oh, yan. Oo, oh, oh. Para sa'yo, Ralph. Shout out kay Ralph. One of my... Uh, yan yan. Yeah, yeah. Yan yung Ashkan. Photocopied. Mm, comics. lang yan. Wala akong Ashkan dito. Ito, children's book. Mm. May, may ano, ano rin kasi nung time na Ashkans pa yung uso pag 1,000 dala mo, marami ka nang mabibili, marami kang masusupport na artist na eh. Ako may akin ako. Mas marami kang ano na ginaganahan Oo, mo. salmon. Ito, salmon. Xerox pa to, Xerox. Yan, salmon. Yan yung ashcan. No? Ashcan. Free ano yan? Uh, isa yan. Maganda yung print eh. Makapal. Mukhang makapal siya eh. Ito bang kay ano puso Ashkan ba to? Hindi maganda quality. Hindi, ano yan? Hindi, Ashkan yan. Anak ng Diyos wow. yan. Offset yan, offset. Anak yan ng Diyos. Teka, pal Zin, Ashkan, iba-iba ba yun? Ito, ito Ashkan din no kay ano kay Luna. Ito Luna. Oh, oh pero colored yung Ashkan ano. Yan, hindi Ashkan ito, yung kay ano. Yung Ashkan to. Oh. Xerox to eh. Ashkan. Hindi siya pero, colored. Ano, Isa eh. yan. Isa yan nung kintab mo. Oh. Oh, isa, isa ba to? Mm. Oo, oh, hindi na Ashcan. Digital print na yung sa isa eh. Ah, sige. O, oh, maghahanap ako ng mas Ashcan ba? Sige, tuloy nyo lang yan. Ashcan is, Ashcan is Ashcan of all. Diba Pa-Ashcan na tayo. Magandang, diba mga mga Ashcan na mga medyo kilalang Ashcan. Oh, what's up daw, Kuy, yung Kuy RD, sabi ni Rap. Ayan, yung ah. unang print ng ano, yung ang mascot, di ba? Ashcan yun. Ashcan yun. Ashkan yung power. Ano? Sabi ni Ian, ayun pala tawag doon. Dami ko pa, dami ko pang hmm. kanya. ganyan. Iba pa rin yung sa, zin eh. Hmm. sa BLTX pa rin, Balods, ang karamihan ng pagre-release ng Ashkans. O maraming nagre-release. Yun yung sinasabi, ano? yun, yung, yung sinasabi ko, pag yun nga yung katulad ng mga event like BLTX, meron mga, mga nagbebenta doon ng mga zine walang presyo. Sasabihin sa'yo, parang name your price lang. Tapos pag tinuro mo, bilhin ko to 10. Bibigay niya sa'yo yan. Depende sa ano mo. Ewan ko, disca- mga unorthodox na ano na selling <laughs> style. Ganun yung mga ano eh, sa sa mga zine. Ganun yung Ito, meron na akong ashcan dito, oh. dog and mm. I. Ito, office printing yata to eh. Pinrint sa office. sa office. Kasi hindi pa naka-staple, oo. Oh. Kasi din nasira na. Ay, ang daming ganyan dati. Meron pa yung glinuy ng back-to-back. Maluma na eh. eh. Si JF, eh, JF Dito gumawa. Pero colored yung picture niya. Ah. Oh, oh. office print to. Oh. Hindi siya ano. Sa Iloilo, napakalaking karangalan na makarating na ang mga events dito. Yan, sa Iloilo. Yun nga, sana mas naging ano ko eh. <laughs> Nakikita din. Iloilo. The best yan. Uh, Ibalik natin ang Ashcan as alternative sa mga expensive. Actually, maganda no maggawa tayo ng tutorial how to how to make how to Ashcan. Uh, how Ashcan. Dito na natutunan yung unang ano eh, paggawa ng pagination eh. Kasi para makatipid ka sa Hanap ko na, nahanap ko na. Kailangan kailangan yung yan mga ashcans. Yung A4 mo back to back, masusulit oh, mo yan. Ano siya, gawa ka ng series How. Ask Me How, Ash to Ashkan. Oh, bagong segment. As soon as, as soon as you can. As soon as, as can. Ito, ito, ito. So, unang, unang comic, um, yung unang comic ko, katabi ko to eh. O, Oo, ah, naalala ko yan. Ay, wow. Printing siya. Old school printing yung ginagawa. niya. Sila Ay, siya Meron ako nag-record. yan. Meron ako yan. Naka-demos. Mga kasama ni Radusel to eh. Ah. Galing Meron ako naman. yan. Uy, ni Andun Jello yan, Gio. Bibilihin ni Jello yan. Totoo. Magkano daw? Dirty Laundry, oh. Ayan, oh. Hindi na siya nagko-comics ngayon. Ayan, oh. Iba Kilala ko rin yung gumawa niyan. Kanina yan, Jake. Jack, kanina yan, Jack. Kay Kay- ganyan rin niya. Kay Didi yan. Yeah. Ganda, ang ganda. Ganda, oo, oh, ang ganda. I-review re yung gumawa na... niyan, ano, pinsan ni Tricia. Mm. Ay, ganun ba? Ay, hello. Ano. Oh, ito yung mga zin, may mga zine din ako to, Xerox to, Xerox. Ayan, zin yan. Kasi nakalagay sa cover, zin eh, so zine yan. Oo, zin yan talaga. Oo. oo. Yan o. Oh. No. Xerox Masyado talaga. siyang zine. Sobrang Gawa ng mga tropa natin to, sila Jobert. Saksakan oh, ng zin. Ito, meron ako Mark Burst 9. Yan, Ito yata, oh, yeah. ano, naka-plastic yeah. pa, hindi ko tinatanggal. Plastic wow! pa. Wow! Plastic ka ng ganyan. Bibili ni Jello yan! Bibili ni Jello yan! Ay, nako, si Jello na naman. Ay, Liberi, Liberi Angel. Jello yan. Ay, eh, bidding na ba to? So, meron ako dito, regla. Regla, oh. Oh, imayin nyo na. Ganda May nito. na, regla, oh, regla. Kay Rolf to kay Rolf. Oh, Ay, Rolf. kay Rolf. Uh, ah, LPU din yan. Xerox talaga yan, Xerox. Xerox. Ah. Yan. Ashkan. Ito, windmills na luma. Ganon, windmills oh. na luma. Oh. Ayan, Oy, windmills. Congratulations. Oh, ah, congratulations, kay Jocel. Oh. kay Jocel dahil uh, there's a new publisher going to publish yung windmills. Oo, oh, tsaka may comeback si Jocel. Kumakambak siya ngayon. stand up na oh, siya tapos yeah, Nagpa-podcast pa din. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Ay, UBCC, Jack. Ito, dito Ay, ako QBCC. lang kasi. QBCC. UBCC. Oh, yan, no? yan. yan, Xerox talaga yan. Xerox. Adam, ah, ah. Eh, kila paring Jocel din yan. At oo, kila paring kila Adam, Melvin. Mervin. Oh, sila Mervin, oo. Mervin Jocel. Hashtag ni... duet. Hashtag oo. yan, hashtag. Oo. So tatanungin nyo, kaya nyo bang gumawa ng comics? Kaya kasi Has- It's not Ashkent, it's it's Ashken. Ashken. Ashken. <laughs> mm. Do it. Ayan, Ayan Riso. Oh. Ay, nako. Oh, Kilala Riso. natin yan. Ito yan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayong. Ay, asumita to dahil dito, eh. Oo, oh, are you mm-hmm. depressed? Ayan, Ayan no? Nag-comment pa siya, oh, main yung windmills na luma. Ay, nako. Ito ng SSO, si Chapel. Ayan. Grabe. Oh. Mga OG yan, mga kabats ah, yan. Love ako talaga. Pinapakulit lang yung cover sa iba, tapos yung sa iba rin bubuuin yung loob. Mm-hmm. Mm-hmm. Mag live selling na kayo. Oh. Comment na lang yan. po. Oh, ito, ito, ito. SKL. May ginawa kaming ah. zin, Ashka, noong 2017. Ang cost pa dati ay 83 pesos per copy. 64 pages. Tapos binenta namin ng 150. Oo, oh, pwede okay. yun. Malaki na pwede yung open. Yan. Kasi pag nagpa-print ka nun, 20 lang, bebenta mo ng 50. Oh, buhay na, buhay na. Ah. Buhay na, ay nako. Eh, pero yung ano, eh. magandang, magandang ano yan, magandang tubo yan. Yun na, tiyagaan lang ngayon kasi ang daming transaction pa isa-isa. Ah. Tsaka nakakatamad magpirma nung. Oh, drop dangerous. Julius. Yung sa akin, medyo nasisira kasi binabasa ko kasi. Mm. medyo nasisira yung mga comics ko. Ayan. Uy, Luna. Sabi oh, ang dami kong Luna. Ayan, Luna, oh. Ay, Luna. love mo yan dati, Jack, eh. Yan yung Tsaka diba may ano? RD, hindi ikaw yeah. yung unang gumamit ng ano, tracing paper, si Chapel. Kami ah, na una pa. Sa, sa ano sa yan co- eh? Sa cover. Sa cover yan. Sa cover yan. Pero sa Gold. buong libro, buong sa comic buong sa akin. Eh. push the boundary. Hmm. <laughs> Push, push it. Nagkawa comics na puro ganun. Walang papel talaga. O ito pare, meron ako dito yung kay ko ah. the Kengkoy joint. Ano yan, Jerk? Alam mo kung sino ka nandito? Si The Powerful Comics Padman. <laughs> Comics man nandito. Oh, na. nagdo-drawing pala siya. Oh, nagdo-drawing siya dito. Hanapin ko. Nagko-comics pala si Powerful Comics Man. Nandito siya eh. Oh, may comic siya sa pangalan niya. Dapat lang. Ano ulit pangalan niya sa totoong buhay? uh, Gerald. Gerald. Gerald. With a J. Eh, yung sa UP nga, nakakamiss na. yung ganun. Doon, doon ko yeah. nakilala yung mga kumikero eh. Nakakamiss yung panahon na pupunta ka sa Iza tapos makikita mo ang daming nagkakram sunod kasi. <laughs> doon nagka, si Julius Villanueva lagi kong nakakasabay nun eh. Sa Iza Katipunan. Sa Isa UP dati, ang nakakita ko sila Patrick, hindi pa nila ako kanali hmm. eh. Ano lang ako eh. Si Mag... sila, sila si Patrick, Magyuson. Si Sir Magyuson. Nasa... Si, ay, si ano. Sila Juan. Ganda niyan. Ganda niyan, Gio. Opo. Oh, Hala! Ay, magka-comeback daw yan si Ninyo. Mag- hmm, na yung kami nga. Pili Para kayo lumaki na siya, no? Lumaki na ba si Ninyo? Saan Comic-Con ba tayo babalik lahat? Baka mag-summer ako. Summer? Ay! Uh, Ay, nako. Jack. First, first collaboration ko yan, Edsa. Oh. Ayan, photo. Oy, zin talaga yan. Grabe. Grabe, grabe. Ashtan, talaga yan. Kasi, oh? talaga yan. Powder pa yan, powder. Hindi yan photo. Ah, Gan, gano ba kahirap gumawa ng event pero dapat puro Ashcan lang? Ang hirap nun. Hindi ko alam paano gagawin yun. <laughs> eh, ang Pasig nag-Ashcan eh. Oh. Ay, nako. Oh, Ang bag ni Pasig, Ashcan eh. Oh. Pasig talaga yan. Oh. Ay, nak grabe talaga na. Grabe. Na, grabe. Kalidad, kalidad. <laughs> Uy, ulit tayo. Grabe. Ashkon, o oh, yan. Ashkon. Ayaw, oh, Ashkon. Ashcon, ayan. Ah. Ashkon. Tapos meron tayong ano, meron tayong, uh, meron tayong uh, team song. Ashcon. Hmm. Ashcon. Ashcon na <coughs> naman. Sa siguro. Uh, round na pinakamimiss si Ashcon. Ashcon. No. Walang kumanta. Hindi kayo supportive. <laughs> Bumahin ako. Sorry. Tanong kayo sa organizer dati ng Indie Changi. Ito, Mario. Oh. Sa indicate. Dapat yung indicate Ashcon yun. Tatlong pages lang ng band paper back to back print. Oo, tama. Big big tama event ng indie Tatlong indie no? Ng, Ashcon. Tapos comics na siya. Isang story, ha, ah, one oh, shot. Tapos na. Yan, oo, oh, tapos ka na. na. Oh. May comics ka na. San ka pa? Magkano ang back to back printing ng Xerox? Ah, mga ano siguro Tatlong yan. Piso? O mga 3 pesos. 3 pesos, oh. Meron ka lang 3 times 3. 3 times 3. 9. 9. 9. 9 pesos. Benta mo 50. Hindi ka nalugi doon. Ako, may, may, may tanong ako. May tanong ako sa inyo. Ano ba ang, uh, uh, ang, ano bang term yun? Ano ang, uh, kailangan gawin ng isang creator. Ano to, ah, usapang libro na to, hindi na to Ashkan na. Kasi at some point tayo, nag, ano na tayo sa pag-compile ng mga Ashkans natin. Ano bang magand- ang way para bilhin niyo ng reader yung yung book mo na nakabind? Ano, ano uh, ba ah. yung hinahanap nila doon? Makapal ba dapat? Dapat ba, alam mo yun? Dapat kailangan mo piliin sa audience mo, sa bibili kung mukha ba siyang may budget o wala. Kung ba siyang gumastos o hindi. Pwede mo sa kanya i-present yung ashcan mo o kaya kung mukha na, kung interesado talaga siya, tsaka mo i-present yung book mo talaga na maganda yung pagkakapresent. Ginudge natin yung ano. Ay, nagbago may nag-transform. Ano ba yan? May nag-transform na... Sub lang ako, sub. Alam Hindi, ko lang ginagawa. Asawa yun ni Umiihi yun si Kong, umiihi. Nakaganito yun kapag nagpa-podcast tayo, no? Kaganon. Hindi, number two siya, number two. Pagkakalit. Ay, number two. Ay, ako. Sige. Ano pa? Wala kimchi pa, kimchi. Kimchi. kimchi lang ng kimchi. Kimchi soup pa, kimchi soup ka pa. Oy, kagrupo ko yan dati. Ay, eh, patingin oh, ulit, Gio. Patingin ulit nun. Patingin Arvin. Ulit. Wala na siya, hindi ko na siya nakikita ngayon eh. Si Arvin. Oo nga. Eh. Hindi ko na rin nakikita nga din yun. Sobrang bibig. Hindi ko alam, hindi ko eh. nga rin alam nakasali na eh sa amin eh. Nagulat ka na lang. Ito ba, Arvin? Ano ba to? Hmm? Ano, Ashkan ba to? Hindi, published yan ng FEU. <laughs> Asan ba yung drawing mo dito? At Chiki. Chiki, Andyan. no? Oo, oh, bago mo ko. Naging choknat si Kong. Oo. Oh. Nakapansin. Ano yan? Gawa ko yan nung college. Publisher ng advocate. Oh, Nimo Aguila. Um, ano yan, si... Uh... Ito pa siya drawing RD dati, oh. Chiki. Chiki. Chiki. Yung Chiki, yun yung oh, pinapalit sa bangko, eh. Iba pa. Iba pa yung Chiki, drawing. Kaya Chiki no? doon, eh. Uh, ay nako, may nagalit. Pinagkalat nyo kasi kung anong ginagawa niya dun sa... Ba't ka nagse-cellphone sa banyo? Oo, oh, wag kang mag-cellphone dyan. Bambalaglag mo pa yan. Ay nako. Patikim lang yung mga chapter sa online tapos dapat magaling yung social media people, yung malakas ang appeal, makipagtsikahan sa mga online friends. Wala kung ganyan. Bilhin nyo na lang. Lakalatag na yung comics. Para hanapin nila kayo sa event. Yung mga comics na piniprint ng mixed, mga glorified Ashkan yun since sa Epson lang din piniprint. Mm, tama. So yun pala din glorified Ashkan pag medyo high hmm. ano. Pag colored yung cover. Si hmm. Jermaine, di ba ano, Choknat, ano ka din? Sa Ashkan din nagumpisa yung mga comics na gawa mo, no? Mm, ano rin siya, indicate din ako nag-start. Mga 50 pesos, 80 pesos din, pero gumastos ako onti sa cover. Gusto ko colored. <laughs> Ayoko black. Mm. <laughs> Oo. Yun yung evolution kasi nang nangyari. Nung una, puro ashcan. Tapos, mm-hmm. may may gumawa ng colored cover. Yun yung napapansin kasi colored cover, yun yung bumibenta. Ah. So, yun yung mm. mabenta, colored cover oh, over colored the cover. Uh, black and white. Uh-huh. Tapos, ang nangyari, naging ano, nagkaroon ng compilation, mga libro na. Ah. So yun yan, napansin yung namin. Ah, oh, ito yung ito yung bumebenta mga libro. So lahat naglibro na rin. So ngayon balik tayo sa original sa Ashkan kung kaya. Mm-hmm. Sabi ni Kong, pag nagbebenta ako sticker, may free din ako. Pinamimigay <laughs> na lang. Baliktad na, baliktad na. Dapat galag pala, gano'n na lang diskarte, no? Ano ba, ano ba yung, okay lang ba sa inyong bumili sila nung print tapos may free comics para lang maubos yung inventory o mas oh, gusto nilang bilhin nila yung comics dahil sa merit na gusto nilang basahin yung comics. Ako kasi gusto ko basahin nila eh. Pag, pag kinausap nila ako, bibigyan ko ng print para maubos na yung iuwi ko. Ang dami ko pa rin print eh. Hindi naluma na eh. Hindi na siya relatable ngayon eh. Ako nga, ano eh, wala na yung, kakol- yung kakulab ko. Hindi ko nakakulab, pero may print pa rin ako dyan. Paano ko bebenta yun ngayon, di ba? Ano na lang, pag-giveaway. Hindi na kami bati ng kakulab ko eh. Ipit oh, sa gitna ko. Oh. <laughs> oh. May gusto bumili ng freebie ko na sticker dati. Ayaw yung comics na offend ako. <laughs> eh dapat benta niya ng ano 200. Uh, ah, Oo, oh, sabi mo rare. Rare gusto piece. Gusto mo yung freebie. Gusto niya palang bilhin yung freebie. Eh, di ano, mahalan mo na lang yung presyo. Elmer's Glue Binding System, dadaganan ng maraming encyclopedia. Ay, ginaganaga, ganyan ginawa ko yung unang binaid yung sarili kong libro. Yung una kong book, doon ko siya, ganun ginawa ko, Elmer's Glue. Mm. Ako gumastos ako dun sa long stapler dati. Yun oh. yung oh. ko pangarap ko dating magkaroon ng ganun eh, yung sticker na ano, yung mahaba. Kasi yung mga yung sticker ano, namin sa bahay, yung mga maiikli lang. Stapler, paper, Pati yung paper cutter. Yung paper cutter, magandang Ay, huwag yun. Yung ganun. Pangit yun eh. Oo, oh, si RD na aksidente ka dun, di ba? Oo, oh, nung na-feature kami sa <laughs> sa Indicate as guest, ah. naka, nakater ko ng umaga yung daliri ko. So, nagpa-St. Luke's muna ako. Tapos, pinatahi ko muna yung daliri ko, tapos dumiretso ako ng convention. Buti din ko, no? nung tinawag sa stage eh, may parang kararating. <laughs> Kaya ako <laughs> nararating lang. Kaya ka pala tumangkad digla. <laughs> Inuli pala. Hindi. Yun, grabe. Putlang-putla pa ako nun eh kasi naubusan na ng maraming dabo. Tsaka nauso din dati yung mga yung mga ano, blank cover. Ito. Yeah. Ah, dito na to kay eh. Kay Eman. Shiro Akuma. Ganda no? Oh. Hindi na siya nagko-comics kasi mas oh. madali mas madali nang magbenta ng stickers. Nag-sticker na siya ngayon eh. Sticker man, sticker con. Nagre-reminis tuloy ako dito. Ang dami kong comics na nilabas. Yan, event sponsor, long stapler. Saka may uso ngayon yung ano yung yung cutter mm. na hmm. bilog. I- hmm. idadaan ka na, ganun-ganun mo lang. Teka, cutter may tanong na bilog. Ako. Yung summer ba tsaka grande, bayanihan pa na ba yon? Walang binabanggit na anything eh, no? Surprise. Wala pa, wala, pa. Surprise. Mag, mag ano lang tayo. <coughs> wala bang spoiler dyan? Tingin ko dapat bumalik tayo sa Ashcan. Magpiprint na ulit ako sa office namin. Sige, Ashkan na tayo. Oh, Ashcan office na. Printing Ashcan. number one. Office, office printing number one. Oh. Hindi, kung mo print ng... yung unang batch tapos papaserox mo na. Oo. <laughs> Papahinta Labas tayo ng mga ashcan tapos i-compile gawing libro. Ganun naman Sana yung progression ng mga office mates ko, no? Actually, bala ko nga bumili ng ash, ashcan. Ano, ashcan na makapal. Ashcan pa. Uy. Ako mag-ashcan din ako. Hindi ko na-afford yung colored lahat eh. Although mabenta naman, pero ayun ko. Ashcan na lang ulit reprint ng Ashcan, sinirox lang ulit yung Xerox copy. Ay, malabo na yun kapag gano'n. <laughs> Hindi, yun talaga, ganun naman talaga yung ginagawa. Meron kang, meron, ano, meron kang main copy, meron yun. Liquid, liquid. Yung ano, liquid ba? Tama, liquid. Ang tawag hmm. Para sobrang... Bibigyan ka ng ano, bibigyan ka ng master copy, tapos yun yung isi-xerox mo ulit para mm-hmm. bagong copy. Oo, oh, tapos yung original. Ng ano, yung original nakatago na. Oo. Yun nga, yung master copy mo, parang hindi ka na bibigyan ng USB. Yeah. Or ng flash Kaya man Iza, oh, Iza for the win. Ay, eh, parang, ano, in fairness, maganda pa rin quality ni Isha. Hindi nagbago. Yeah. Sabi ni Tepay, oh, tayo oh. kaya pa hmm. si Mono ng trade paper box. Oo, oh, sila kayo nga, kayo nga yung unang batch. Sila Juan, si Aero, ikaw, si Tepa. Yan, si yan, guwapo man. <laughs> yung unang baraha, tapos yung Borion, tapos Borion. yung Patintero, yun. Patintero. Mga yun, yun eh. FL3 na compilation. Ako sa grade job shift nagpapaprint sa office para walang makakita. Yes. Kasi madilim. Madilim Pag- kasi. Madilim. Gabi yun. So walang makakakita talaga. Kapag umaga, okay, maliwanag yun. May araw eh. Tapos makikita kita ka ng guard, pauwi ka, dahil mong dalang papel. <laughs> Oo. Oh. Ginagawa ko, lalagay ko pa sa bag ko para mukhang ano lang, sakto lang labas mo. Ako, inintay ko umalis yung boss ko bago ko mag-print alam, maganda yung liquid talaga eh, yung yung ano liquid kasi pag hinawakan mo yung comics may powder. Pwede mo pang pang ano, tam tamar ko. Hindi ka napipit mo tam tamar. Tapos pinaka hardcore pa diyan, nag-file ka pa ng OT no. Ay, hindi <laughs> oh, paid pa, paid. Siningin mo pa yung OT before. Siningin mo pa. Sir, OT ako ah. Bakit ka mag-OT? Wala, ano, busy. Paprito ako comics. Daming gagawin para bukas. Deadlines. Mas, ito, master copy mo, naka-laser print courtesy ng office, tapos ipapapoto copy mo yeah, na lang. Sa office din. Sa office din. Sa office din. Nag-scan ka ng pad sa office din. DIY vendors, unite. May DIY vendors. Tika to eh. Sila yung nagkakat ng sariling comics. Mm-hmm. Yan, history yun may kakilala ako ginagawa yung comics niya during office hours. Hmm. <laughs> Actually, yung baboy, yung ginawa ko yung comics ko na baboy, sa office ko rin siya ginawa. Eh. Office, yung computer namin, doon ko ni-research yung mga reference, doon ko dinawin yung thumbnail. Pero sa bahay ko, dinawin yung comics. Eh, gawain ko rin naman dati yan. Guilty na ako dyan. Yes, yeah. ako din. Naalala ko, iniipit ko sa Katleya notebook yung mga Xerox comics para compiled na siya. Ah, oo, yung Katleya, yung ano. Filler. Filler na notebook. Mm-hmm. Oo nga, no, magandang ano yan. Ah. Si ano, kilala nyo ba si Adrian Tomini? Di ba nag-release siya ng ano, parang book, tas yung parang box set siya, tapos puro ashcan yung loob. Mm-hmm. Anong Andun pangalan ulit? Adrian Tomini. Uh, akala ko to many to mention kaya masyadong madami. Sige ko, ikaw. <laughs> ano nga pang pangalan ng comics yun? Hindi ko lang 32 stories ata yun. Hi, Germs. Oh, ah, pogi ni Germs. Thank you. <laughs> Madali naman ako kausap. Gagawa na ulit ako ng comics. Hindi naman kailangan maganda, di ba? Hindi naman. Kailangan pogi. Hindi naman. Wow, ba yun nga experiment ni ano dati, ni ni JP Palabon, yung sa ampon ng demonyo, hindi ganun Drawing Ampon ni Satanas? Ayo, drawing niya scribbles lang, di ba? Tapos sabi sa kanya nung isang babae, bumili sa kanya. Sakala kasi special <laughs> child siya. Dinag, dinrawing. Ah, galing-galing mo naman. Ginagano pa siyang galing-galing mo naman mag-drawing. Ganyan. Akala siguro special siya. Kaya bumili. Naawa, no? Di ba kaya ganun din mo na, na ano yung Paricoys? Kaya may Di Tinry mong hindi maganda yung drawing pero nakakatawa yung yung strip. Hindi masyadong important, effortless. Inimportan ko yung Jake. <laughs> Maganda naman art mo. Hindi sobrang effort sa effort. Hindi sa, sa usual na mukat man na... Oh, pero mas, sim- mas simpler yung style. Mas, oh, mas simpler yung ano. I'm sorry, I'm sorry. Ay, ito na, Gio. May nagagalit na. Ayan, ayan. Ayaw hindi maging ngayon. Oh, <laughs> ano, ba't ang hostile ni Gio ngayon? Wala, hindi na nga siya sumama sa background natin ng ang aaway pa. Ano Oo, oh, nawala na tuloy. Ano Kung, kung boy bad man tayo, si Gio yung bad boy. Wala ito na lang gawa. <laughs> Mm. O, oh, laitan na ba nang gawa? Ato, meron pa ako. Close up mo nga sa akin. May close up Wait lang, ito na. Oh, may, may nag-react, Gio. Ito na, may nag-react. Oh, yeah. oh, ano? Hindi sabi ko ano? scribbles, pare. Scribbles. <laughs> Yes, doon siya. Parang sa hindi naman eh. Parang ang ganda kaya ng ano, pare ko. Ayaw ko ah, sa akin na ah, parang ang ganda ng pare ko. Eh. Thank you. Oo, ayaw ah. Ito, ito. Yung alamat ng pangit pero sobrang ganda. ah, oo. Meron din eh, yan, OG yan, OG, OG. Nahanap ko yung mga ashcan ko dito eh. Ayan, ashcan Yung mga na. pangit, Gio, yung mga pangit. Yung mga pangit. Yung Magandang drawing. Oo. Sino ba to? Carlo Rossi. Yan pa talaga na pulot mo ha. Ah. Ganda niyan. No? Oh. Yan, ashcan ano lord na yan. Sino yan? Sino yan? Ashton Lords. Oh, si Ito to. Ano, ano, uso dati yun. eh. Ah, naalala niyo yung Pinoy Con, yung pulang ano, convention. Oh, ito yun eh. Yan yun. Pinoy Con. So, ito, mga kaibigan natin. Kaibigan natin to. Oh, sila ano. Mga taga-antipolo to eh. Di ba doon, doon, Di ba doon nagsimula yung battle rap niya ni Chard sa Pinoy Con? Oo, oh, pinadibag ko si Chard doon. <laughs> Body tapos, bag yun, Mick. Tapos gumawa ng, gumawa ng event, tayo-tayo lang yun nandun. <laughs> event pa. Body bag. Ni-rematch nyo pa, body bag ba rin? <laughs> finals ano Ito, time. pa ng Darwin Vinicius, oh. Ayun, oh, Darwin, oh. Darwin, ngayon naglilibro na rin. Libro na rin to. Tapos ang ganda ng cover niya, ano, kartolina. Oo. Oh. Ano yung colored, yung ano, ano colored may, paper? Meron ako nito, kaya hindi balita to eh. Wow. Dante. Ayan yung sa Pasig, di ba, Dante? Dante, Dante. Si Gulapa yan, si Dante Gulapa. Dante Gulapa. Ah, hindi nyo, hindi nyo balita. Eh. Dante's Inferno. Merong Kaya ano, merong kumuha bag eh. kinomen si ano, si Philip dito, maganda yung ah. Ito ba yung kumuha ng bag? Si, si ano lang makakasagot niyan? Si oh, Gio. Oh, meron, mas, Oh, school run. Original. School run na original. Padibs na lang, padibs. Oh, ah, original school run. Bibilihin oh. ni Jello yan. Bibilihin Ito yung magandang Jello. drawing. Yung bagong ni nire-review. Parang hindi naman. Oo, oh, away talaga. Hindi naman masyadong maganda. Oh. Dikit-dikit pa yung mga page. Oh. Ay, sagutin niyo yung tanong. Mga master. Ikaw so, naman may gusto. Sumagot, Mick. Ikaw na. Take it away. Ano ba tanong? Ah. Ayan, ah. mga master. Ay, ikaw, Gio. Tips, hmm. pag ano, pagsabay ng pag-commission, day job, alaga sa baby, tsaka gawa sariling comics. Eh di iwan mo yung isa. <laughs> yung baby, iwan baby, yung, yung baby. baby. yung baby. <laughs> iwan mo yung baby. <laughs> Para mag turuan mo mag-think yung baby. Pag lima yeah. siguro yung kami mo. Baby, ang pagawin mo ng day job. Oo, oh, tama mo. tama. o kaya siya na lang pag-commission mo. O siya ang commission. Oh. Mag-commission. Sa bahay naman siya eh. Yan. Si Gio, magaling mag-layout. Drawing, magaling Hindi din. <laughs> Sinimulan nyo yan, ha? Sinimulan nyo yan. Ayan. So, maraming, maraming PBCC ako unang lumabas. Yan, o. Oh. Baby yung mag-commish, start M, yung start them young. Start them young. Baby rin naman yung comics. Mm-hmm. Hindi mo, ang dami kong ashcan. Bakit? Kasi 50 lang, 20, 30. Dami kong ashcan. Oh, may mga 20 ng comics dati eh. Oo. Oo. dalawang call center agent ka pa oh. Ito 70 yata siya pero sobrang sulit. Sulit talaga to. Ang galing na yung baby yung gagawa ano ng lahat. Parang siya yung nag ng patay kung patay, no? Oo. Oh. Galing, no? hawig, no? Hawig. Hawig. Parang, eh. parang medyo similar eh, pero hindi ako sure masyado eh. Pa- pero siguro sa future parang kukuha yan ng award. Oo, hmm. parang hmm. pero madalas sa tutulog to madalas sa convention eh. Oo, Pero Gio, maganda drawing yan, Gio. Maganda drawing. Maganda, maganda, Gio. Oo, maganda. okay naman din. Maganda yung Okay Okay naman! Okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Laban lang. Dami kong windmills Parang- doon, dami kong windmills. Ayan, windmills. Oh, windmills. Sulit kasi to, wala, tinan mo, ang kapal oh. Ang kapal. Sa 100 yata yung benta niya rito. Oh, kapal oh. Eh ngayon yung 100 mo, ang, ano bang mabibili mo sa 100? Oh, yeah. ano bawa ko? Man, manipis, tapos eh, <laughs> dito 100 eh. Ah. Dito to 100. Kamusta yung drawing niyan, Jek. Ito, tapusin. Nung patay, bro, oh, Patay. Maganda naman, oh, maganda. Oh, yan, tapusin, tapusin. Tapusin, tapusin. Alright mo yung art. Ito, hinahanap ko pa to sa Laguna. Rate mo yung drawing, Gio. Sinimulan mo naman ah. Oh. Ano yung name ng zombie-zombie na yun daw, Gio? Pabalik. Ay, ah, Patay kung yung, patay? Patay, patay kung patay. patay yung English ba yung Tagalog? Dead be damned. Death be damned. Death be damned. Ah, dead be damned. Paano yan? Dead be damned? Yung ba yun? Hmm. <laughs> Kailangan talaga sakto sa ano. Ang ganda nung <laughs> tapusin. kung konsakto yun, Jack, kung konsakto yung translation, ano na translation ng patay kung patay? Kung saktong Death is dead. Death, death is dead. dead. Dead if dead. Dead if dead. Dead if dead. dead if dead. Ito, meron pa kayo Patrick Raw, oh. Oh, yan, oh. Mm, ayan, ano, yan. yan. Okay yan. naman, okay naman yan. Okay, okay naman, Gio. Maganda okay naman, naman, maganda. Maganda yung art niya. Very releasing, very true. Okay naman. Okay naman. Okay, okay lang, naman. okay lang. Matapang, matapang. matapang. Ayan, oh, matapang, oh. Hmm, Tang ina, <laughs> shit. <laughs> Tambon. ano ta ano na okay naman. Okay. Wala na rin yung mga ganung klaseng comics ngayon, no. Hmm. Yung mga kailangan ng mga Patrick Rarden. Oo. Alam mo, wala na yung mga yun, edgy, wala, wala na yung mga edgy. Pumupush ng edge talaga, mga edgy. Mm-hmm. Yung edgy mga wow. Ko. Mga ganun na lang yung ganun. <laughs> Thank you po, sabi ni Ralph. So magdadalawang oras na tayo, mag ano na tayo, mag wrap up na, wrap up. Eh sino ba yung isa pa doon? Sino yung Milo, Milo, daw? Ano? Milo, sino ba yun? Oy, my, sino ba yun? Sino ba yung estafador si Milo? sabi niya? Oy, sino ba eh? Dapat tinatag mo para malaman ng lahat. so. <laughs> Kung kailan patapos doon kayo nag Oh. Oo. Ayun na si Patrick. Oy, Patrick, alam na oh, yung ah, ibalik namin. na. Ayan, nanonood pala siya. Yan, yan, boy. Hi, Patrick. Lahat babalik ha. Oy, Chef, bumalik ka na rin. 54, lahat babalik. Ashkan lahat. Kailan ba? Summer ba? Summer ba natin simulan? Oh. Summer Comic Con? Oh, sa Comic Con! Ano, wala, wala. Ashkan tayo ha. Ashkan Sherwin. Lahat. Dapat Sherwin, sabihin mo, Sherwin. Sherwin, bumalik ka natin. Sherwin. Hindi, maglalabas yata daw si Sherry. Nakausap oh, ko yun. Kinontrata ko na yun. Nakamute ka, Jake. Jake, nakamute ka. Tapos ah, reunion, no? Reunion. Oh, reunion. reunion. reunion. Ano, inong pagkatapos, kasama oh. lahat. Oo, oh, basta dapat ash ka na. Pati organizer. Ash ka na. Oh. <laughs> Ayun nga, pwede rin indicate. Indicate yung ano indicate, talaga. Oo, oh, maganda indicate. Mm. basta na. Natutuloy ba yung, natutuloy ah. ba yung parang intrams yung iba-ibang jersey per, ano, per group? Hindi, ano tayo? JS prom na forma dapat. Ano JS prom. JS prom. Oh. nakasuit, nakasuit tayo, mag-necktie Comic tayo. Comic-Con ball. eh tayo mamaya nakasuit, tapos mamaya pagdating doon ako lang yung nakasuit, tapos lahat kayo. Lang tayo. Uy, nagbabarong kami ni Mel, nagbabarong kami. Oo, Kaya pa uso namin. Kaya, kaya, kaya. bringing back that, ano, bringing back culture, pare. Culture. Mm, culture. Tapos natin may catering din sa gilid eh, no? Oh. Dapat may hotdog eating contest ulit eh. Oh, dapat may hotdog eating contest talaga. Sa ano, sa Kwentun meron yung ano, spicy noodles. Ah, <laughs> yung spicy noodles. So, eh, Hindi naman masaya yung spicy noodles, masakit <laughs> 'yun. <laughs> yun nga yung fun doon. Saka yung mga sponsor dati, may sponsor ng Manila Bulletin, nagpa-on the hmm. spot sila dati. Wacom. May mga sponsor din ako. Wacom, mahilig pa pa AI, huwag na yun. Tapon niyo na. Oh ano ba yun? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari doon sa Wacom? Ano ba yung nangyari? Hindi, kasi meron silang ano, print ad na yung <laughs> artwork doon gawang AI. May, tapos may mga ano, may nag, nagsabi na eto gawang AI to kasi ganito yung tignan mo pag mo to, mukhang AI yung gumawa. Eh sira ulo pala kayo Wacom. Oh, eh. Ba't kaya yung mga nagwa-Wacom, sirain niyo yung mga Wacom niyo. Sinira. Sabay-sabay natin punitin ang ating Wala, mga matatanggal na ako sa trabaho, Gio. Sinira ako na. Hindi ko na alam. <laughs> Baka ano, may mali talaga yun. Ah, ayan oh. Stickers, oh. ano. Oh, pwede, pwede. Ang dami-daming uh, Wacom na, ang tawag doon, brand ambassador sa doon na lang sana sila nagpagkawa ng ads. Oh, yun nga eh. Kaya mo doon tayo sa ano, ano yung isa, yung isang brand ni Jan, Jan, Jan, Kuyon. Kuyon, man. Hindi, AI din yun. May issue din sila sa AI. Ay, meron din sila. Meron din. Makabaliw pa lang lahat eh. Procreate! Procreate! Wag lang, wag lang. Scan na. Procreate. Ay, wala. Procreate. Oh, sa, alam mo dahil sa Procreate, nagkaroon ako ng mga anak eh. Ay, nag-procreate kami. Oh, procreate talaga yan. Uh, yun yung papa Pero walang issue sa Procreate. Kasi app lang siya, kaso sa iPad. Wala, hindi sila talaga nag-ano nung ini, ano. Balik na sa wala lahat. Yan. oh, wala nang tracing. CDR King tablet okay. forever. Pag 50 pesos na lang ulit yung Unipin, trad tayo Genius, ulit. Genius yung brand. Genius na tayo, promise. Maganda sa Genius. CDR King. Kahit na hindi ka magaling, genius ka naman. Procreate <laughs> lang sa kalam. Yan, mga na yung mga audience. <laughs> Ugi lang sa kalam. Ano Ugi? Ugi. <laughs> ugi, Udi, Ugi Alcacid. Kala ko si ano? Ugi, ano? Ugi Diaz. Yan, CDR King, the best. Ayan, CDR King. The best. CDR King talaga, OG talaga yun. Nagbebenta pa dati ng ano yun, eh, ng TV. Lahat, lahat. Pwede mong benta. Kulang na lang. Kaso eh. talaga nawala na ba si Dare King? Wala na. Wala na. Eh, ano, natalo na sila ng ano, eh, Lazada eh. Oo. Oo. Mm. Saka ano, mas, yung, marami na yung Shopee Lazada nga eh. Doon na bumibili mga tao eh. Hmm. Pero dati no, bibili lang Black City, 10 piso, CD or King eh. Oo, oh, lima, may limang piso pa nga eh. Wala na nga gumagamit ng CD ngayon, saka DVD. Actually, yung ano, yung comics natin na siguro affected din ng ano ng Shopee, Lazada. iba prefer doon na bumili. Oo. Oh. Eh, eh kung yung mga sticker, as ah, a, yun nga, as a creator, mag adapt ka dun sa, ano eh, hindi ka pwedeng mag-stay sa, ano. yun din naman actually naging problem din nung, well, hindi para ma- maka, magano tayo, yung problem with the traditional artist din na nagko-comics, di ba? Parang, maraming nagrereklamo bakit yung comics ano, parang puro digital ganyan. Oh, hindi naka-adapt so maraming hindi masyadong nag nakasabay din. Ganun? Di ba, eh, di ba may, may, may mga ah, nag-issue dati na ganun? Oo, oh, yun nga, parang uh, traditional na, parang digital ganyan. Hindi, ano, hindi legit ganyan. Sa ano, Guwit Pinas, eh, ko, iba mga problema nila dun eh. Yeah. Kahit ano namang lumabas na bago, may magiging issue dyan talaga eh. Parang sa photography yeah. noon, yung mga photographers na hindi gumagamit ng film, hindi daw totoong photographer kapag digital na yun. Hmm. Eh, yun nga. Eh, eh yun, yun na din siguro ang ano sa AI nga ngayon. Yun lang, hindi kasi ganun ka-fair yung ano. Di, wala kasi skill sa AI. Eh parang tayo naman din nung nagta-traditional, sabihin natin, wala rin masyado skills sa digital wala, kasi. Wala yung digital, may pinipindot ano, lang kayo. Tapos nagkatotoo nga, oh. <laughs> Tapos yeah. nung digital na comics. Nung nagdi-digital na, yun nga AI naman. AI, eh, well. O oh, Gio, pa-shoutout daw ulit. Pa-shoutout. Shoutout, Gio. Pa-shout out po, Geraldine's Diary. Shout out. Shout, shout out, Geraldine's ano Diary. Ano yung Geraldine's Diary? Baka yung nilabas ko kanina. Titignan ko. Ito yung diary ni Geraldine. Mili lang daw ata yung marketing nila ng images. Di na nila ata na-check kung AI. Huh. Hindi, uh, hindi ko. Hindi ako Dapat alam nila yun. Sila yung nagbibili oh. yun. Ano ba yan? Uh, ah. Cap. Pinagluloko tayo ng mga to. Oh, ito na lang mangyayari talaga, prom. Ashcan Comics, 20-page horror comedy. Make it edgy. Make it edgy. make it <laughs> make it okay naman. <laughs> <laughs> Maganda Pero naman. feel ko yung comics relatively safe naman from AI unless kay ay siguro kung ipaprompt mo isa-isa per panel. Mahirap Pero din, eh. may, nakita, may nakita ko, may nakita ko nag-post, may nakita ko nag-post sa group na ganoon eh. Wala, hindi hindi ano eh. Wala well, yun nga, katulad, nga, katulad din nga ng ibang ano, hindi siya malalaman mo kagad. Gan, e, ewan ko, yun nga, relative safe pa rin kasi iba yung ano talaga eh. Lalo na kung storytelling lang din mas ano eh, mas organic pa rin talaga pag comics. uh Yan. Ay, Reading chronology. Comics Alam mo, sinort ko yung mga Ashcan ko, sinort ko. Yung mga comics ni RD tsaka ni Chapel, yung iba-iba yung size, di ko masupot. Oo. Ang hirap <laughs> Oo. May iba pero ng sukat, ang liliit May mahaba, may malaki, Oo. may maliit. Pero gano'n naman yung essence ng pagiging indie, di ba? Yung parang walang control, parang you, you don't oh, control. Oh, boundary! Oh. Unorthodox or ano, mga you freedom talaga to. Oh, may ano. shout out tayo ulit, shout yeah. Uh, Gio, Gio, shout out. Shout out po Dice and Dine Books Dine? Dine, dine, dine, dine. Dine, dine. Dice and Dine. Kasi ako Batangas eh. DC at Dine eh. Sa ano yan? Sa Jeff Jeff. Nakaka-proud yung yun. Yung Dice and Dine books ay matatagpuan sa Balagtas, Bulacan. Ah. Galing, magaling. Ganda naman. Dice and Ganere. Dice and Ganere. Dice and Gan <laughs> Ganre. Mag-event ka dun, Jeff. Magpa-event ka i-fold mo na lang kung para kasya sa plastic. Sige, sige. I-fold ko katawan mo, Aaron. <laughs> Tiklopin ka ni RD. Cute <laughs> size, ha, ha, ha. Ngayon ko lang, na, na, ngayon lang. Wala nang gumagawa niya masyado, eh, yung mga maliliit na ano, packet size talaga. Punks. Punks. grabe naman yung mga nag, grabe naman tong live natin. Ang dami pang gising. Oo nga eh. Eh, minsan lang naipon tong mga sama ng loob natin eh. Yan, si Elmer, ayan, Sir. Hindi, ano yan, offset din yan. Eh. Hindi yan na Ashkan eh. Offset yan, Gio. Offset to eh. Nakuha ko ito libre. Free comic book day. Ay, Ay maganda yan. Maganda yan, maganda. Pa- pakit, maganda pakita mo ulit. Maganda oh. 1 and 2 and 3 oh. Yan, pare ko. 1 at 2 3. Dapat kasi eh. Shoutout kay Myron. Gusto ko yung mga gawa ni Myron. Naalala ko yung isa pang komikero. Di ko siya kay maalala. Ganda naman yan. Gopings. Isa rin sa mga magandang AG yung ganun. Edgy, edgy, edgy. Edgy, edgy. Yung ano butong artist na yan. Gwapo ba talaga yung Gopings ng comics? Gwapo lahat yun. Oo. Okay naman, okay naman. Okay, okay naman. May poster pa to. Gold bakit hindi poster. bakit hindi pogi? Akala ko ba pogi din kayo? <laughs> ano ba ano, anong tier ang pogi? Ano mas mataas? <coughs> Guwapo pogi? Mm. Pogi daw kasi para sa aso. <laughs> pogi daw. Pa, pa. 'Di ba? Yung joke ng Chamboy, para sa aso daw yung pogi. Kaya gwapo so, daw dapat. So, talaga. Ano, may pinagkaiba ba yung guwapo sa guwaping? Kasi guwaping, ibang ano Say, guwapings, kami talaga yun eh. Yo. <laughs> Hi, I'm Jo Marie Iliana. Eric Fructoso. <laughs> Mark Anthony Fernandez. And Jao Mapa. Wala lang si Jao Mapa. <laughs> May ganun ba? ampun lang yun si Jao Mapa, ampun ng Gopings yun. Nasaan na ba yung sama ng loob? Ba't, wala, ba't parang wala si naman? Lang. Si lang. Nilabas lang na ni, ano, si nilabas na ni Kong. Kanina, nung nawala ako, umupo muna ako. Ah, ah. Sige, ano ba sama ng loob nyo ngayon? Habang ano, malapit na magmadaling kay Mayroong Crater ng Roadie Rat. <laughs> Mat- may matutulog na. Tara, sabay-sabay na tayong matulog na may naakusan na bang <laughs> komunista sa nagpuprint. si, si, si Jack, may death threat. may, <laughs> Parang lahat naman nata tayo. May naakusahan na ba na komunista nagpiprint ng propaganda material sa Seroxan? Parang, Meron ako nakita dati ano yung kay Duterte. Pamphlet tayo, Nagtumindig, may mga nag-comment na ganun. Hmm. Yung meron akong pamphlet dati, yung kay ano, ito, eh, anti-Duterte na ano. Yung parang oh, dasal. Shout out po oh, oh. comics reader at sa mga readers na nagbibigay ng oras magbasa ng konting Tama, tama. So, tama kay Comic Ninja, yung mga nagre-review. Mm-hmm. malaking tama, bagay yan. Dati maraming oh, ko nagkaano eh. Maraming mga <laughs> nagre-review pa sila. Shout out sa Phil Philly. Shout lang ha, shout lang. Hindi lang, lalabas lang ako, sisigaw ako. Hindi ako makasigaw tulog ni anak ko. Dati sila, ano, okay. ano, sila Mark Rosario, nagre-review sila ng comics ha, sila in Comics Corner ba yan? Gusto ko mag-review ng comics. Maganda okay, nga ah. mag-review ka, ano lang, yung parang katulad sa TikTok, yung mga... Hindi, hindi. Pag may nag-volunteer, i-review ko. Sige, sige. Tapos upload natin. Ayan. Mga yung mga parang 10 second review, yung kunwari Grabe ano, naman yung 10 seconds. Sige, yung mga... review mo. Ito, drawing, pangit. Pangit, pangit ka naman. <laughs> okay naman. Okay, okay, okay naman. Teka. Yun okay naman. Okay naman. Ano yung ginawa natin sa bahay niyo, Kong? Ano? Yung binubuno? Oo, tapos oh. mabilisan lang din yan, di ba? Uy, June na tayo ulit. Kailangan natin mag ganun. Ayan, kay Pelep. Andiyan pa ba si Pelep? Mm-hmm. din ng baby yun eh. Maganyan tayo, bag ganyan tayo bago magano. Daming kung... kumikero na nasagasaan ng pandemic. Nawala <coughs> momentum dahil sa pandemic. Maganyan tayo ulit bago mag Comic Con. Yan, no, oh, wow. Nandiyan pa si nandiyan pa si Pele po. Hmm. Ito yung mga comics si GN. Ayan, si Pelep tsaka si Cheb, sinira yung ko. Nagsabay sila na upo. Nabali yung sopa ko sa kanila. Walang nga. Yan, o. Oh, oh. hindi na hindi. Pag oh. indie yung matyaga o oh, matyaga? Matyaga. Galing, galing. Idol din yung si Pedro. Ayan, Gio. Maganda yung ano details. Maganda, maganda yan, Gio. Maganda. Maganda yung details niya, maganda. maganda. Mm. Comics Hindi na ulit. ruler Photoshop. Comics tayo lahat. Ito yung si Jules. May message si Jules. Congrats. Eh, congrats sa mga komikero. Ang daming comics na nobas ng 2023. Sana ganun din kadami ang comics na bago sa 2024. Ah, mga indie at mas malaking publisher. Sana huwag kayong magsawa sa comics kahit may mga sama ng loob. O oh, kahit wala. Wala, mga sama ng loob. Wala naman sama ng loob. Mga kasawa na. Tayo tayo na lang. tayo tayo na lang magkakasama pa ng loob. Ah. Ganun. Bakit? Sino ba naman ang naka-invento ng kapre, di ba? Pang, panglahatan Ay, naman yun. Ano sa kapre? ano sa kapre? ano issue sa kapre? ano yung... Hindi, wala lang. Hindi. Kasi nakita ko, may kapre. Ah, okay, okay. Uh, Tikba lang pala dapat. Oo. oo. Oh. Paborito ng ano yun, mga batang 90s yun, si Ana Capre. Oo. Oh, yeah, parod ko dati yun eh. Sino ba mas sino ba sino ba mas mabilis sa tikbalang na alam niyo? Uh, ah, oh, yung nasa highway, yung nasa highway. Oo, yung nasa highway. Yung blinak lahat ng nagaha doon sa post. Mag-review, mag-promote at mag-hype ng comics. Subukan ko ulit gawin ito kapag nagka-oras at kapag wala nang sakit. Yay, ha, go! Ahalag Ay, na. ano sakit mo? Ma- get well soon. Hype ng comics. Subukan ito ah. Pag wala sakit. Block, block na. Wala, wala na, wala na. Naka, ano, nakamute na yan. Block kayo. Wala magtampo. Ina nyo. Bibili naman kami ng, ng ano, tabi ng puso negro. Oh, Meron ito, pala, oh. akala ko wala ako nito. Oy, binasa ni JP yan sa ano, sa Laguna. Ganda nito. Oh. Ang ganda pala ng drawing ni JP, no? Ang ganda. Oo, ang ganda. Oh, oh. <laughs> Ay, bumabawi siya. Ang ano siya, pang comics reading siya with JP Boys. Tapos din ginawa niya yung kampo ni Santanas. Ano ba naman to? Mm. Ayan, ano, Mel, may suggestion si Win, no? Mm. Comics na compilation ng fans ni Mel. <laughs> Kanina pa ako tawa to. <laughs> eh, yun na yung parikoys eh. Doon ko na binuo. Yun na yung parikoys eh. May audience ka talaga, Mel eh. Oh, yan oh, ayan. Masaya na si JP ulit. Ayan. Nag- collapse na yata evil si Mel. Evil lap yan, evil lap. <laughs> Tanong lang po, ah, para magbenta ng kidney para mag-budgeta ah, ng pagko-comics. Hindi ko pa alam kung paano. Oo, oo, oo. Dapat kaya hindi original Kira. Mag-cleavage oh. na rin tayo. Parang Nung mga madami followers siya, nag-cleavage kasi yan. Eh. Paano, Gia? Paano? Nag-cleavage. Hindi, naka, ayaw bumaba eh. Baka mag-nip-slip ka dyan, Gio. Men, umaga na, men! na literal yung late night. Mm. Ayun, ma'am, pag magpaalam na tayo. Thank you sa mga... Medyo late night lang tayo eh. Oo, oh, medyo late night. Early morning na, early morning na. lang natin ulit. Sana ganito pa rin kadami. Gagatasan natin itong mga issue sa ano sa comics. Sana mag laging merong ganito. Hindi, gagawa natin ng panel. Yung may panel tayo, andun sa harapan ng stage. Tapos lahat ng issues sasabihin natin doon. Hindi, yeah, ano, kulat lang tayo ng news, tapos basahin natin yung comments. Hello, ba't na ako? Sorry. <laughs> Talagang tamad. Uy, maraming salamat sa lahat sige ng na, mga na, nanood. Na. Ah. Thank you, comments ah, people. Sana ah, mag-ano kayo, lahat ng nanonood na 55 ngayon, mag-ano kayo, mag-subscribe kayo sa Indie Comics Podcast YouTube channel. And uh, support local comics, mabuhay oh, para ang comics. Para mapagpirahan na natin tong pagko-comics natin. Hmm. Kailangan natin ng pampondo para may pang ashcan tayo. Basta ang ang ano natin ngayon is mag magbebenta na tayo ng ashcan ulit. Ashcan, ashcan for the mm-hmm. win. Uh, ano, ano, indicate o yung oh, sa, sa in- April um, eh. o May. Oh, unang unang unang oh, unang ko ng taon. Attendance check si Pelep, si Cheb, si Geraldine, si JB, si, si Ian, JP. si Ilo. Hey, ano, Mel, gawa ka ng ano sa IKPP i-lista mo lahat. Si Vanessa, tsaka si Win, gagawa yan. Oo. Mm-hmm. Bibigyan natin ng ano yan, stickers. Gagawa yan at. Salamat, Sikat di na, di na ako naka-work. Eh. Pasensya na, Vanessa. Wala ka Si Gio kasi, nang babash eh. Kumahal mm, uh, oras na Vanessa. Oh, Ashcan all the way. tumataas yung ratings natin pag nagbabash tayo. Yeah, 2024 is year of the Ashcan. mang lang tayo lagi, oo. mangbash lang tayo lagi. Ayan, Ashkan, Ashkan. Maaga po, pa, iba timeline mo, Ramar. Shout out. yeah, Ashkan. ito na, ito na. Ito yung we will end on this yeah. note. Be, be an Ashkan, not an Ashkant. There you go. Tama, paring AJ. yeah. Um, Headlines lang na mag-comment, matutog. Close na namin. Hindi matapos yung comment. Up, up, up! Pow, <laughs> pow. Thank you for the rose. rose. Ba't ano, Yan. dumadami yung comment pagpatapos Oo. na ayaw ka. Oh, ayaw ka After na. nito, Parang, balik na ulit sa ano tayo si liquid Tama na guys, tama na, tama <laughs> na. Donate muna sila ng lion. May bubuhat pa ng barrel eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May send Thank naman tayo ng Corgi. Pag nag-send kayo Corgi, sasayaw ako. <laughs> sa kubo pala ano, mail, Sana ginawa natin. Thank you for the roses. Send, the roses. send, ano, send stars daw. Ay, yeah, Corgi. Mm-hmm. Ay, matutulog na si Dion, RD. Sabi ni Dion, tulog na daw kayo. <laughs> sa kabilang, ah, sa kaliwa mo, Jack. Tingin ka. Na-miss ko naman tong lahat to. Sana oh, makita man. natin sila ulit oh. sa Indicate. <laughs> Oo nga. Saan ba tayo? Indicate, summer, indicate na. Lahat, maganda, lahat, lahat, lahat maganda in, ano, pero dapat ano, sa indicate, magano tayo, sa indicate maglabas tayo lahat ng ano Ashkan para ano ng Ashkan yung indicate. O saka dapat bago. Ashkan ha, ah, hindi anthology ha, ah, Ashkan. O para Ashran, Ashran. para sa next Ashran. na balita ng rap iba nakalagay doon, the next te- the top 10 best Ashkan. Tapos puro hmm. print artist yung nandun. Puro sticker artist. Mm. pero Baka dapat tama. nagkagano na rin tayo. Tayo yung nag, ano, para may nag, nag-look forward yung mga kumikero. Mm-mm, gagawa tayo ng mga ano, one-shot Ashkan. <laughs> I-hype Kaya, natin. Ano, Oh, yeah, next episode magsuot na kayo ng butas na face mask ko. Oh, mag- oh. prepare na kayo ha. Seven <laughs> legs, guys. Seven legs. Kevin Ray Valentino. Seven legs. Kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kits doon. Seven legs. Seven legs. Pwede sa seven legs. Target natin, no? Oh. Mag-ano tayo, mag-ashkan tayo sa seven, seven legs. Tapos overnight oh. tayo lahat doon. Lahat tayo. Oh. Kami, balak din namin mag-overnight. Oh, tapos go hunting. Ay, ah, dapat nung mag, pwede ah, mag-TikTok na rin tayo doon. Sige. Magpa-prank tayo. Mag-live tayo sa TikTok doon. Mag-ganon tayo lahat sabay-sabay. <laughs> Thank you for the roses. Ah, ayoko na! <laughs> Tanda na. Hindi na kaya late. <laughs> Kala ko good something. Huwag na kayong mag-comment, please. Pagulog na kami. Nag-goat spam tayo na. Iyan, tama na mag-comment. Tama na yan. Good night na, good night. Iyan, oh, iyan. Tulog na. Telep, Telep, magpatulog ka na ng... Good night na, Chef. Good night oh, na. Cheb, oh, John, John, matulog ka na din. Ano, ano ko na. Mm-hmm. Matulog na kayo. Thank you for the roses. Ralph, Ralph, tulog na, Ralph. Matulog ka na, Ralph. Ralph, Ralph, papaluin kita, Ralph. Matulog ka na. Kung mm. mag-comment, iro-rose ni Gio yung comics. Oo. Okay naman yung comics nyo kapag uh, nag-comment pa kayo. Ay, wala, wala na, wala Ayun, na. Pelo, Ayun, si patulog ka na! From the Ito scale of okay yan to pangit. Ayun, ganun. Mag- ma-details, ma-details. Dadaan sa details. <laughs> Yan. Okay, good night comics people. Thank you everyone sa mga nanood. Uh, abangan niyo yung susunod na ano kapag may bagong issue. Ashcan ah. Revolution! asahan niyo gagatasan namin yung issue. Oh, Ay, gagatasan namin. Grammar, yan, grammar. Babasahin Gawa namin lahat ng babasahin namin lahat ng comment pero hindi namin pag-uusapan yung issue. Baka dapat mas maaga tayo para hindi tayo inaantok. Gagawa namin... tayo ng issue kasi Sa biyahe pa ako yung short form. Oy, shout out Arvin. Mm. Shout out dapat maayos din yung playlist ha. Grabe si Patrick o oh, Askan, ang edgy talaga Grabe ni Patrick. Naman. Oh. Edgy talaga. Edgy! Askan, grabe ka naman, may mga bata. Oo. Cancel nyo na yan, cancel nyo na yan. Alam Doha, bang, Pat, mag ka, Pat, mag-rap ka nga ngayon, freestyle. Alam mo bang masyado Ay, ano, rapper na pala si ano. rapper na pala din si ano. Si ano. Nagrarap siya. Tayo, Pasko ako bukas, maaga. Oo, oh, sige, sige. Babay na, comics people. bye eh, na, eh, bye-bye. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang live, kaya ganito na lang, bigna na lang, mawawa.